Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Mübarek ala nebiyyimin Muhammedin Ala aleyhi ve sahbihi ecmain Anladım 3 Mart 2009 Salı Afiyetullah Siz dersinin 14. kadime dönelim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ersele rasulehu bil ve dinil hak liyuzhirahu ala din kullihi ve kefa billahi şehidin bunların hepsini şart etti sonra dedi ki İbn Teymiye Allah'a şart etti sonra dedik İbn Teymiye ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ikraren bihi tevhid bunları da anlattık sonra dedi ki ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen nebiyen bunları da anlattık 13'ten önce şimdi İbn Teymiye demek ki mukaddime çok kısa tutuyor şimdi şu dakikadan itibaren açıda ediyor şu dakikadan itibaren artık meseleleri inşallah o tavsiyeli şekilde anlatmaya çalışacağız ancak bu ders tabi bu derste çok e, fazla fayda olmayacak özellikle bu dersten sonra faydalar gelmeye başlayacak şimdi İbn-i kitabına şöyle giriş yapıyor diyor ki emna baht emna baht diyor mukaddime sunarsın sonra ne yaparsın dersin ki emna baht dersin mevzuya geçin bir de işte e, her dersin başında salat sunan getirir emna baht diyoruz giriş yapıyoruz bir kelime verilmiş emme abasından söylüyor ki fehâda işte bu itikadu fırkatın naciyetin mensureti ila kıyam-ı sa'a ehli sünneti vel cemaat bu kıyamet saatine kadar ehli sünnet vel cemaat olan ve kurtulmuş ve yardım olunmuş fırka olan naciye fırkatın naciye olan ehli sünnet vel cemaatin akıbetidir böyle bir şey o kuvvetin cümle İbn-i bu cümlesini e, nasıl tercüme yapmış okul geçirelim şöyle seçim İngilizce müsaade Emma ba'da İngilizce tamam yani bundan sonra İngilizce müsaade kıyametin koruğuna orası kadar yardıma muhtaç üçüncü öğren kurtarın ölmüşler ve cevabı intikadına intikadına dair şimdi burası senin sözün bundan sonra alttaki kim halledin şimdi bundan sonra ne yapacağız şimdi bu mukaddimeyi de geçtim bundan sonra ne yapacağız İbn Teymiye'nin böyle cümlesini okuyacağız hayır öte geçmedim ben o cümle hakkında o söyledikleri hakkında önce bir ben anlatacağım bildiğim kadarıyla şahit etmeye çalıştığım kadarıyla ondan sonra Halil Hayat'tan okuyacaksın Halil Hayat'tan okurken de ben işte anlatmam gereken yerler olduğu zaman çıkartacağım anlatacağım şimdi onu koyuyorum arasında bir şey kalır böyle bir şimdi alıyor başa diyor ki emna bundan sonra fehâlâ işte bu nedir? İtikadül fırkatın naciyeti mensuren naci olan fırkatın naci yani kurtulmuş naciye kurtulmuş el mensure yardım olmuş ve kurtulmuş fırkanın itikadıdır ve ila kıyamet saat kıyamet saatine kadar olan ehl-i sünnet el cemaat bu da ehl-i sünnet Şimdi bu dünyayı başa alalım tekrar anlatılmış. Bir amma Şimdi amma ba'd bunun açılımı mahma yakın ba'd min ba'd şey. Tamam mı? Yani, her ne olursa olsun bundan sonra diyorsun ve mevzuya geçiyorsun. Şimdi bu amma ba'd bir kılavuz. Yani böyle e, yani intikalın min usulüzün ila usulüzün ahar alimler böyle der yani bir üsluptan başka bir üslupa geçiş yapmak için arada bir köprüdür yani ne yapıyor alimler bir mukaddime sunuyor ee, salat selam getiriyor bir mukaddime sunuyor salat selam getiriyor sonra ne yapıyor mevzuya giriş yaparsan en ba'dı kullanıyor işte bundan sonra yani bu salattan selamdan sonra bu dediğimizden sonra Yunus böyle böyle böyledir mevzuya giriş yapıyor yani arada neydi? şöyle o zaman diyoruz ki sanki emma bak kendisinden öncesinde kendisinden sonra arasında bir akıt oluyor bir köprü oluyor ama e, bazı meşahitlerimizden ki mesela bunlardan bir tanesi benim en çok istifade yapılmak zorunda en çok ondan daha fazla işin kimin sağlıyor en çok ondan sağlıyor Şeyh İbrahim Efendi Yazıdan bu bazı Arap bir edebiyatıyla alakalı bazı kaynak bulaklarda şuna vakıf oldum şuna vakıf ediyor şuna vakıf ediyor bazı alimler bazı lügatçılar bu kelimeyi inkar etmişler yani Arap dili edebiyatında varlığı veya yokluğuyla alakalı değil yani bunun böyle bir çubuğa olarak kullanmasını boş görmemişler sıvı olarak kullanmasını hoşlanmamışlar demişler ki hatta bunu mesela akıl teorikte geçiyor bu akıl teorikte geçiyor mesela bir hutbenin siyakından falan böyle bahsediyor, siyakı anında böyle şu bahsediyor diyor ki hatiplerden bir tanesi bir gün alimin bir tanesine diyor ki alimin bu akıl teorikleri diyor ki keyfe ana ben nasılım diyor keyfe ana ben nasılım hani şeyini soruyor hatiplik bağrında ben nasıl bir şey alim de ona cevap veriyor ki bunun katibu ente ve leyla e, enneke tekul emme ve tüfiyor diyor yani içmek de sen diyor sen çok şey yani tabiri caizse nasıl diyeyim sen çok süper bir hadisin çok iyi bir hadisin ama keşke emma baht demeseydin emma baht demeseydin ve konuşurken de el işaretleri el hareketleri yapmasın yani insan ben bir de mesela şu an konuşurken yapıyor değil mi insanlar ne yapar el hareketleri yapar konuşurken mevzuya göre geri geri eliyle daire çizer değil mi geri geri e, eliyle bir yere işaret eder konuşurken veya bir şey örnek verirken e, el hareketiyle verir hem konuşur hem de elini hareket ettirir diyor ki şalim buna ni'mel hatibim sen ne güzel bir hatipsin ama amma var demeseydin ve ellerinle konuşurken işaret etmeseydin işte sanki bu alim bu cevabıyla bu soru sorana ne demiş oluyor yani amma ba'di kof yerini bu ee, sanki bu emma ba'di şey olarak görüyorlar ee, böyle kelamda maksa dolayet eden bir şey olarak eksikliğe dolayet eden yani bu adam güç yapıyor diyor öncesiyle sonrasını bağlamaya evet hani, e, hani bir mevzu diğer mevzuyla bağlamak deriz ya müşteri şey mesela bir mevzudan bir mevzuya geçiş yapmak için burada tabiri caizse hani biraz kıvrak zekalı olman lazım işi bilmen lazım ki mevzudan mevzuya güzelce geçebilirsin şimdi sen sadece bir emma da araya sokarak sanki böyle bu kelamda eksikliğe delalet ediyor işte mevzudan mevzuya geçiş yapamıyorsun mevzudan mevzuya bağlayamıyorsun bu yüzden emmadah deyip böyle kolayını seçiyorsun ve bu kelamda eksikliğe delalet eder gibi bir, e, e, bir tavuk, tavuk yazdı yani yine el işaretini de burada geliyor. yani konuşurken el işareti yapmayı da burada e, sanki burada şunu demiş oluyor yani kişi e, el işareti yaparak anlatması kişinin acizliğinden kaynaklanıyor meseleyi böyle lafızlarıyla e, anlatamıyor lafızlarıyla ifade etmekten aciz bir kişi bundan dolayı el hareketlerini kullanıyor sanki bu kelamda neye delalet ediyormuş e, nakışların e, delalet ediyor ancak biz diyor ki bütün bu şeyler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetin ayrılındığı zaman o zaman hak ortaya çıkar bakıyoruz ki bu söylemenin tutarlı hiçbirlerini yok ama bak caiz caiz olmanın da sünnet kelamda yatan bir fasahata ve belagata delalet eder el işaretinde yeri geldiğinde kişinin kelamının belirine delalet eder biliyorsun el işareti de ama her zaman hayal yerde el işareti de ama ba'da İkisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ikisi de hak ve ikisi de kelamda mükemmelliğe delalet eder. Yine ki kelamla el işaretini birleştirmek beyan üzerine beyan, ziyade olarak beyana delalet Çünkü baktığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakıyoruz sünnete baktığımızda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam emma bak kelimesini istifra ediyoruz istifane bu birinci reddiye bu adam ikinci reddiye bakıyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuşurken bir şarkı da yapmış mesela e, veda e, hacında değil mi? E, öyle bir Allah'ımla bellah Allah'ımla eşhar Allah'ım tebliğ ettim Allah'ın şahit ol derken elini ne yapayım? Semaya kaldırıyor sonra ne yapayım? Samara indiriyor değil mi? yani bakıyoruz Allah Resulü öyle şarkı yapmış hatta Allah Resulü'nün bu derslerde sünnetini de yazıyoruz elhamdülillah evet gidiyoruz anlatırken Allah Resulü bizim bir yol çiziyor benim hak yolumda sonra yanına yollar çiziyor değil mi? yani bakıyoruz Allah Resulü Sallallahu sünnetinde öyle şarjda mevcut yazma çizmede mevcut ama zaten mevcut yani var mıydı daha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın daha hususu değil bak Allah Resulü sünnette hadisleri söylerken bu tür ne kadar güçlü ibareler şimdi alimler bu ibaresinden dünya kadar ne yapıyorlar? malumat alıyorlar hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi ülketi el-devam el-kerim veriyor mu? ben kelimelerin camileri verirdim yani yani bana öyle kelimeler verildi ki ben o ki az şey söylerim onunla çok şey ifade verildiğini söyleyeyim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o zaman Allah Resulü kelamda aciz değil buna el işareti yapması kelamda acizliğini göstermiyor demek ki el işareti kelamda acizliği göstermiyor bilakis bilet mükemmelliği ve e, kelamda e, beyanda ziyadeliğe gelerdiler ancak burada bir tıkma görüyoruz bu her zaman el işareti yapılmasının uygun olduğunu göstermiş bunun delili Allah Resulü Sallallahu şöyle bir şey yok her şeyi anlatırken illa eşeğe işareti yapar o zaman yerine göre mekanına göre bu yerine göre mekanına göre bu değişir ondan sonra mesela bir şey yok başka bir ödüyor verilebilir şimdi kişi şey ne dedi diyor ki bu arada sıvı olan köprü olan en mabat bu bir sıvadır değil mi? Araba köprü kendisinden önceki ve sonrasında sonra geçiş yapmak şimdi böyle bir bağlantıdır o diyor ki hani bu neden ağzını koydun ki emmana Asıl harfleri Arapçada bir sürüdür Mesela fa, vav, sünne Bunlar emma bazen kelime olarak çok daha basit değil mi? Allah mesela Allah Resulü şöyle diyebilirdi mesela e, işte bu e, bir şey söylüyor geçiş yaparken B'yi kullanıyor veya S harfini kullanıyor veya sünneyi kullanıyor yani sünne, var, S bunlar ama bana göre çok daha basit değil mi? çok daha basit e, bunu kullanamaz mıydı? mesela biz şöyle diyemez miyiz mesela diyoruz ki derse başlıyor şimdi diyor ki Bismillah, Esselatu Vesselam ala Resulullah konuya geçeceğiz ne diyoruz? Ama bak, ama bak. Yerine şöyle diyemez miyiz? Bismillah, esselatu vesselamu ala Resulullah Sümme Böyle sonra geçeriz Bak bunların hepsi bağlar e Şimdi madem ki bizim bu ara bu mesela bu İlimler ne sordu? Allah kendisinden razı olsun Buna sordu şimdi Dedik ki atıf harfleri o kadar çoktur ki Ve o kadar basittir ki emma ba'da göre çok daha Peki eğer emma ba'd acizlikse Vav, sümme, fe, fe Bunların hiçbir kullanmak hala hala acizik olur diyebilir ki mesela en hemma ba'diye nevâtin fe'lemu sümme e'lemu ve'lemu araya ne kadar böyle bakıyor kelimeler koydu bu akbil kelimesi geçiyor bu bir alime talebesinin alimle odaklarının kısasını veriyor tamam mı? evet şimdi Şimdi o zaman diyoruz ki emma ben şimdi de var zaten kelamda da fesahata delalet nakşiyon bir tam taşıdır diyor ki ama da fehâzâ i'tikâdul fırkatun nâciyetin mensûreti ilâ kıyâmı sâhî sünnet bu ehl-i sünnet vel cemaatin itikadıdır şimdi i'tikâdul fırkatun şimdi burada dikkat edecek olursak ehl-i sünnete iki tane vakit oluyor İkincisi şey, naci olması fıkha naci olması naci de kurtulan yani kurtulmuş olması ve mümkün yardım olmuş ibarelerini verdi şimdi diyor ki Allahu Alem burada naci olan maksat yani kurtulmasına maksat hem dünyada kurtulmasıyla alakalıdır hem de ahiretin kurtulmasıyla alakalıdır ahirette azaptan kurtulur dünyada ise bidat edenin ihmal ve bid'e sapkınlıklardan kurtulur o yüzden diyor ki şey daha çok naciye kısmı kurtulmuş ibaresi daha çok neyle alakalı ümitleyenin dünya ile alakalı mansura kısmı yardım olunmuş kısmı e, yok e, evet e, naciye ahiretle alakalı diyor daha çok naciye fıkrası naciye kurtulmuş kurtulmuş ibaresi daha çok ahiretle alakalı dünyayla da bağlantılar ama e, daha çok alakalı olması itibariyle baktığımız zaman olay daha çok ahiretle alakalı ne diyorsun? ben sonra kısmı yardım olmuş dünyayla alakalı çünkü neden? baktığımız zaman sünnete lafızlara baktığımız zaman fırkayı naziye sorulduğunda Allah Resulü cevap olarak ateşten kurtulmuş fırka olarak cevap o zaman buradan ne anlıyoruz? naziye kısmı daha çok ahiretle alakalı ahiretle alakalı evet mensura kısmı ise yardım olan daha çok dünyaya alakalı çünkü neden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki biraz sonra ileride göreceği konuştu e, şunu konuyor la tezali taifetun min ümmeti alel hakkı mensuretun la yedurruhum men haberehum hatta ye'tiyemullah diyor ki ümmetinden yardım olmuş hak üzere yardım olmuş bir taifin var olacak diyor var olmaya devam edecektir la yedurruhum men hazırlahum onlara muhalefet edenler bunlara zarar veremeyecektir hatta yetiyanullah hatta Allah'ın emri dönecek peki Nebi Sallallahu ne diyor ümmetinden bir taife var olacaktır ama nasıl bir taife hak üzere olan taife yardım olunmuş bak dünya ile alakalı o zaman diyoruz ki bu hadisten de bu söylediğim hadislerden de yola çıkarak diyoruz ki burada Naciye'den kısmı daha çok ahiretle alakalı her ne kadar dünyayla da bağlantısı çünkü bunlar ahirette kurtulmayla yok bu dünyada da müşriklerin şirklerinden bidatçıların bidatlarından kurtulmuş kurtarır o yüzden buradan ayrı, ayrı bir delil de çıkıyor bazı demek ki bir tane hak tayfa olacak ve bunların bütün her şeyi hak olacak itikad üzerine hak şey. bu farklar üzerinde değil Fark, illa ki öyle sünnetli farklar arasında hakeri olsa, hıfta da olsa hata yapan da olacak ama biz bunların geneli yani icmasından bahsediyoruz bunların bir meselede icma etmesi o bunun için hüccettir ve haktır o bu hak kıyamete kadar devam edecek aksi halde bu üzerine e, icma etmiş olacaklar bunlar hakkın ve özeti nedir? ama Allah Resulü bunlara ne diyor? hak üzere ve yardım olmuş hırkı olarak devam edecektir bu tarif ehl sünnet vel cemaat o yüzden ehl sünnet vel cemaatin kavlinin dışında yeni bir kavil iktidar edemezsin istediğin kadar delil getir manesini boş ne anlatsın delilden döndür insanı bunda insanın anlamadığını sen anladın o zaman naziyetin menşura evet. buraya kadar anlaşıldı mı? genelde mesela Mısır'a yani yardım olunmuş genelde böyle kimler için kullanılır böyle mücadeleler için işte Gerek meşru olduğu dönemlerde silahla cihat edenler olsun gerek dille, beyanla, kalemle, hüccetle cihat olsun bunlar da dünyayla alakalı böyle olduğu işaret var şimdi burada e, tekrar başa alıyoruz İzlemeliyiz emna bak bundan sonra fehaza işte bu itikadı fırkatın naciyetin mensuru bu kurtulmuş olan naciye olan fırkanın itikadı ila kıyamet saat kıyamet saatine kadar kurtulmuş olan yardım almış olan fırkadır ancak ben bir iş yapmışlarım diyorlar ki ee, İbn Teymiye'den sonra gelip de bu risaleleri İbn Teymiye'nin bu Atatürk'ü Vaktiye risalesini şerh eden bizlerce haline gelmiş bunların bazı kısımları bu cümlede yani bu en son söylediği yerde işgal görüyorlar yani tahmin kılıyorlar şöyle bir işgal görüyorlar diyorlar ki yani biz diyorlar naslara baktığımızda yani naslara baktığımız zaman kıyamet kimin üzerine kalacak şerli insanlar şerli insanların değil mi? Hadiste geçtiği gibi yani hatta onlar diyecekler ki yakulun Allah Allah bırakın adana ala haziri kelime Allah Allah diyecekler bunlar bunlar onların bir kelime üzerine diyecekler e bunlar insanların en şerleri hatta baskı varsa özel gelecek kalbinde zerre kadar iman olan herkesi alacak sonra insanların şerleri kalacak ve kıyamet onların üzerine kalacak e ilim nasıl kıyamet sağlamak diyor anladın mı alimler böyle işgal verir şimdi bazı alimler bu işgale diyorlar ki şöyle cevap veriyorlar diyorlar ki Allahu alim yani bu demiyor tamam İbn Teymiye'nin bu kelamın %100 e, doğrudur ancak İbn Teymiye şunu kastetmiş olabilir yani yani bu İbn Teymiye kurtarma varlığından değil mi? hata hatalı olur musun belki bu ayrılmıyor yani burada hükmüzden yaparak şu olabilir ihtimali var hadiste ne diyor? Ben nâfın fakat kıyamet kıyametini Şimdi olursa kıyameti konuşur İbn-i Teymiye buradan kıyametin kıyameti şugrayı kastedemiyor Alimler kıyameti üç aymış Kıyameti şugra Kıyameti el kullan Kıyameti şugra şu kıyamet Bu da insanın ölümü, ölümüyle gerçekleştiği kıyamet Büyük kıyamet bir yeni kıyamet Büyük alametler çıktıktan sonra insan kıyametin konusu Şimdi diyorlar ki i̇bn Teymiye bunu kastetmiş olabilir ihtimali ve siyah şibak da buna delalet ediyor İbn-i Teymiye'nin kelamını gelecek şimdi neden? Şimdi İbn-i Teymiye Rahimahullah kıyam sağa diyor diyor ki bir bölge bir hadis var şu kıyametin olma dair men mâtet mâtet fakat kâmet kıyametin kim ölürse kıyamet olmuştur ancak her ne kadar böyle bir hadis olsa da hadis olmuştur değil mi? Şeyh Elbani mesela Esilsiyet Müsayadı e, Daif edebilir Zayıf diyor Şimdi bu hadis zayıf e, şunu şöyle cevap veririz İbni Teymiye dinledi Hayır olabilir Hayır olduğunu zannederek Bunu istidar etmiş olabilir budur İkincisi Bu hal ne kadar zayıf da olsa Merfu olarak diyor Allah Resulü'nün Mevkuf olarak Muğur eden muhabir mevcut yani sahabenin bu hadis mevkuf olarak mevcut adı yönde bir sahabeler küçük olan mesela ölüm diyor kıyamet diyor isimlendirmiş ya ha. E, bu hadisin mevcut bundan dolayı diyoruz ki bu ifade ileride, e, ileride de zaten bu hadis geldi takşiyle takşiyle okumuş hadis ne dedi ki? ne böyle hasen olarak gelmiş o yüzden diyoruz ki bu da ila kıyamet saat şu kıyamet olarak anlaşılan bir şey şimdi e, e, bu teminle sanki siyah ve sivakı ona delalet ediyor çünkü neden sonunda bir ehl-i sünnet vereceğim şimdi kendine bunu bir insan tabi ediliyor ee, kıyamete yakın e, ee, insanlar uzlanacak ve ehl-i sünneti düşünürleri zaman zaman da ehl-i sünnet o son dönemini kaptırmış oluyor anlatabiliyor muyum? bak siyah ve sivakı görüyor nasıl siyah ve sivakı burada ne yapıyor? mesela şey o yüzden biz ne diyoruz? o zaman biz ne diyoruz? bir insan bir mesele tahrik edildiği zaman böyle zahiri gibi okuyup ee, ben tamam bu olay bitti bir ben kendi kafama göre hadis ayet okuyum bir ayetlerin siyah silahları var lafızların beraber ettiği mana var bal Kur'an'dır bir Kur'an hani dersin Kur'an'ı idare etmeye çalışan lafızlardan ibaret ediyoruz delil olmadığını Allah'ın kelamı değil Kur'an'da hakkında Arapça meal bak ibn diyor diye ibn diye Allah Kur'an'da her harfi 10 saat veriyor değil mi? malin her harfine 10 saat vermez Kur'an'a abdesti verilmek haram meali 50 icma itilaflı ee, caiz zamanlar şunu tercih edilen görüş delilere baktığımız zaman hiç görüş haram olduğunu o tartışma fıkıh tanımı ne söylediğinden ama ayet kısa bütün bunları dövüşleri bölümlerini tavsiye ee, muvattada hadis var açık Allah'ın sahibi hadis da Allah'ın sahibi caiz olanlardan da geçsin e, e, şems haline itilaf olmuş bu tarafa da sen bağımlısın bilinmiş ve düşünme tarafında güçlü bir silah ortaya bırakmış delilere okuyan kalbinin mutmain olduğu şekilde anlıyor ama Allah alem baktığım zaman böyle bir senin görüşülebilir haramdır Kur'an abdesti ödülmüş ama mealdesin meal Kur'an şey mealli bir Kur'an düşün ona adresi diyebilirsin neden mealli Kur'an Kur'an mıdır değil midir Kur'an desen yanlış neden içinde Türkçe var Kur'an değil desen yanlış şimdi o zaman bunun için mutlak mukayyel olaylar anlatabiliyor muyum o yüzden kitap olarak orijinal halini düşün mealle beraber Kur'an diyebiliyor musun demiyorsun değil mi o yüzden meallen kendi içinde Kur'an kerimde olsun tamam bunu şöyle söyledim o zaman ayetlerin siyah sibah olayları vardır bunlara bakacaksın o yüzden işte, diyor ki kişi kendine göre nasıl anlamadan hareket eder bu da başka İbn-i kelamı üzerine söyleyeceğimiz şey bir cümle için bu kadar bir de bakalım hallerah bu cümle hakkında ne söyleyeyim 5 hafta okuyayım şimdi Cenab-ı bir noktada geçişi getirir Şimdi emme ba'da anlatıyor Biz anlattık bir şey anlatıyor evet Emme ba'da indi Bahsede geçişi getirir Yeni el aşkasında var bir kelimedir Peygamber Allah ve Aleyhisselam gerek okularında gerek mektuplarında bunu çok çok kullanırdı yani bilgilere göre akli anlamı şudur. Evvel ülkeyetin şimdi söyleyeceğimizi bilelim. Evet. Anne bak her ne olursa olsun şimdi söyleyeceğimizi bilelim. Ne ma yakın bir şeyin baş. Evet. Bu sözüyle söyleyip edilen bu ötenin itina ettiği itikada dair iman esaslara bir işarettir ki bunları da bu itikad Allah'a iman etmektir diye özetlemiştir. Şimdi alimler şuna da ifade ediyorlar Fıkıh adından söyleyeyim kitaplar da gelir güzel bir fayda Şimdi İbn Teymiye kitabına mukaddime yaptı Salat selam getirdi Ama ba'd dedi Sonra ki fehâdâ itikadı fırkatı naciye Bu fırkatı naciyenin itikadıdır Bu dedi ne? Şimdi kitap yazıyor bu ee, Boş Neye bu diyor? Olmayan bir şey Neye bu diyor? için ama bu diyor şimdi işaret bir şey gösterdim bak alimler onu bile anlatmış şimdi sen diyorsun ki bu şimdi kitabı yazıyorsun değil mi şimdi böyle mürekkep sağdan başlıyorsun şimdi yazıyorsun bu yazdım bir de bir şey işaret edeceğim bu yazdığını diyorsun değil mi şimdi e, daha yazmaya gelmemişsin daha hiç hakikaten yazmamışsın tamam mı boş yani hani bu nedir o ortada bir şey olacak ki göstereceksin değil mi şimdi Almanya'daki ya İbn Teymiye'nin gerçekleri yazdı ondan sonra başına büyü koydu işte bu anladın mı önce yaz bir kontrol kitabı ondan sonra büyü koydu ya da bir, illa her zaman hiçbir şeyleri işaretin bazen zihnindeki şeye de bu diye işaret edersin yani benim zihnimdeki bu şey birazdan yazacağım bu şey demektir intikam bunu intikam ediyorunun lafı için akide ile kurumları ifade eder. Bununla Allah'ı hak ve güzel ve bunu katı olarak, katı olarak kabul edip bununla da Allah'a bağlamak ithal etmektir. Şimdi burada aslında akide kelimesini iyice şerbet anlatımını var. Bu e, Şeyh Rahimullah söylediymiş. E, Biz bunu şimdi El-Müfet'in Minnat-ı Tevhid adlı eserde e, konu işleyeceğim için burada tek değinmiyorum diyorum. İkincisi her ne kadar e, e, yani değinmiyor bunu tam yani anlatmak gerekiyor o yüzden hem şuna benim kısaca e, akıdaki ümmeti itikad kelimesi akıttan olmuş akıt kelimesinden akıtta böyle bir şey ithal bulun atarsın ya o, e, ona akıt deniyor mesela tamam mı? E, e, akıl habib e, oradan gelme yani itin bölümünden gelme akıt kelimesi yani bu mesela lügat ve ilahi manalar şimdi e, bunları da açık lazım şimdi e, düşün hmm mesela bizim e, internete girdiğimiz cihazın içinde bilgisayar cihazın içinde kompüter bilgisayar değil mi? peki bu cihaz icat edilmeden önce bilgi ve hayal kelimeleri var mıydı Türkçe'de ayrı ayrı vardı sonra bu cihaz ne yapıldı icat edildi Bakalım bu cihaz ne işe yarıyor bir entere bakıyor sana ne yapıyor bilgi evet, sonra bunlar bilgi evet. şimdi küfür küfür kelimesi yok İslam, İslam gelmeden önce de Arapların dilinde küfür kelimesi yok muydu? Tarihi çok bir şey var şimdi vardı peki küfür neydi? örtmek yani mesela sen yere tohum atıyorsun çarpıyorsun sonra bu işte çim falan veriyor böyle toprağı ne yapıyordu? Çinler örtüyor buna Araplar küfür demişler o zaman küfür ne demek? örtmek sonra bakmışlar Allah'a Resulüne küfreden neyi örtüyor? hakkı örtüyor demiş, demişler şey buna küfür ismini verilmiş Kur'an tarafından e, mesela iman iman, e, iman kelimesi e, yokumuzun Kur'an'ında lafız olarak vardır neydi manası? taklit sonra geldi Allah bizden bir şeyleri inanmamızı taklit etmemizi istedim sonra buna ne isim verdiler? Allah ve Resulü'nün ne isim verdi? sahabeler ve bununla tutulanı iman bütün böyle kelimeler lügavi ıslahı arasında bir bağlantı vardır çünkü imanda da taklit var şimdi itikad da böyle şimdi itikad Allah bizden ne istiyor? kalbimizi bu görüntü söylediklerine bağlayın değil mi? Bunu istemiyor Allah kalben Cümle soruyu kalbini içeridenlere ne yapmıyor Allah? Münafıklar Münafıklar Resulullah'a göre ne diyor? İşaret ediyor ki sen Allah'ın Resulüsün Dille söylüyorlar mı? Allah da diyor ki Allah da şahit eder ki yalan desin O zaman itikatta Allah kalbin bağlamasını istiyor O yüzden alimler çok yüklenirler ki Allah bizden kalben inanmamız gereken şeyleri işliyor biz buna ne isimlerelim? İtikat Şimdi itikat kelimesinin manasına da bunu bakmak lazım Sanki sen kalbini Allah'a söylediklerini ne yapıyorsun? ne alıyorsun? Bunu alıyorsun. İlkan buradan almış. Ama bunu daha tasdiri ve ilmi açıklamasını değil bunun alması için bunlar tezgit eserinde yapalım. inşallah devam ediyor okumaya devam ediyor İtikaf şuna itikaf ediyorum Baktırdır Bir şey akide olarak edinleri itaat eder Bunun anlamı kalp ve vicdanıdır Bunu katil olarak kabul edip Bununla da Allah'a davranıp itaat etmektir Aklı itibarını iki aksettir Dinlerden gelmektedir Yasak olarak hafif inanç ve kararlılık hakkında kullanılmaya başlamıştır Aslında üçü bağlamak için kullanılır akıl Sonra işte kalbin inancıyla e, İnancı hakkında kullanılan bir bahsa dönüşmüştür Kurtuluş ayrımı fıkra, fıkraya razıyor Sonra da hakikatin ortiyyetin, hakikatin lukaviyyetin İşte bu tür e, hakikatin şer'iyetin bu tip şeyler geliyor nasıl fıkrata da işe yarayacak Bunlar gelecek inşallah ki Erasmus'a fırkayı da acıyor fırka şey harfi öfkeyle bir kesim demektir evet. o zaman el fırka ne demek ee, yani e, şey harfi kesirleyen veya farka bir fırka çünkü fırka da taifetinden insanlardan bir taife yani insanlardan bir taife bir topla fırkasını böyle bir bilgiler Musa'yı yardıma mahkar kurtuluş öğren diye göndermiş ve bu da Peygamber Efendimiz'i şu an bizden Peygamber demek ki bunu Nebi Tasir'in yani Naci Efendi'nin çoğu bunu Nebi Tasir'in hadisinden almış oku bakayım hadisi Ümmetinden bir kesim hak üzere yardıma mahkar olarak kalmaya devam edecektir onların yardımcı bırakanların onlara, onlara zararı ölmeyecektir Allah'ın önce görüldüğü kadar Doğrudur Bu hadisi mübarek tamam Bukhari'de yeter Bukhari Müslüm ise Bukhari Müslüm de yeter Takdir tutan Takdir var mı? Evet Ancak önemli bir yer verir Ahmet Şahı şu önemli bir şey açıklıyordur O okulda var Evet Devam Bu ifadeleri kullanırken Yuhal aldırdığı hadisi şudur Yıllar 73 hukaya ayrılmalıdır Bir müstesna tek ateştedir öyle bizim benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolun dersini üzerinde gidenlerdir. Evet. Sadık sorduğunda değil mi? Söylüyor. Şimdi bunu yapıyorum finna. Şimdi bu ateşle. Ateş neyle alakalı? Ahiretle. O yüzden yok naciye kısmı daha çok neyle alakalı? Ahiretle alakalı kurtulmuş olsun. Ama dünyada da kurtulmuştur. Bidatlardan, şüphelerden, şirklerden. Burada biliyor musun? İntikadın, huzursuzluklardan. Evet. Atatürk'ün okur okur Hasan, Hasan diyorsa okur Şimdi bir hadisi Birinci bir hadisi Abdullah bin Şimdi, şimdi Arta Bilal ve Naca Siz Naca Şimdi hadi ümmet Hadi ümmede Şurada 7397 rivayet edilmektedir. Sen de rivayeti Rahim bin İhya İhya İhya ve Müzmin İmam Gazali ne oluyor? Bu hadisi veriyor e, O hadisi takribilerin için el-Irak'ı ne diyor? Evet Takribi İhya 3. 3. 2. yılında şöyle bırakılır Ümmetin ayrılarının ilk noktadan hadisin senetleri cemil iyidir Ayrıca hafız ve hadislerin Irak'ın mükemmel Ayrıca hafız ve hadislerin senetlerin hakem olduğunu takribi ilçe şart التعبيد ويجب للمسجد مما تفر كما أيضا من المنتج هذه الطريقة باش يتسلم الهلالي سلم الهلالي ألباني en meşhur talebelerinden meşhur Hasan meşhur Salman Selim Hilali Ali Hasan Halebi bunların hepsi nedir? Ahmet Şerban en meşhur büyük talebelerinden meşhur Ebu şey. Selim Lali de bunlardan bir tanesi evet. Yüksel İlimle adlı eserinde bir, öğretilmiş bunlar oluyor Oraya bakalım hiç terk edildiğini bilmiyoruz Yolunda girmiyoruz Ebu Sünnet ve Cemaat Ebu Sünnet ve Cemaat ifadesi fıkha ifadesinin bedeldir Sünnetin hafif yani e, e, fıkha ifadesinden bedeldir ne demek? Yani fırkatın naciye ehl-i sünnet ve cemaat bedeldir yani bu hem fıkhın acıdır hem ehl-i sünnet ve bilimine bedeldir İrad olarak söylüyor o yüzden ehl-i sünnet ve cemaat yok ehli demeksin ehli demeksin evet Sünnetten kasıt bidat ve farklı görüşler öğreten kişilerden oldu Resulların ve ashabın üzerindeki bilgiler Cemaat açık anlamı itibariyle bir araya gelmiş Toplanmış topluluk demektir Şimdi biz öyle düşünürler cemaat dediğimiz zaman e, Adam mesela insanlar ne diyor Müslüman e, Müslüman diyor Yetmez diyor çünkü doğru Ama bu öyle düşünürler cemaat denmesine Engel değil Bunun delillerinden bir tanesi çünkü Nebi Sallallahu o fırsatından yapan sorulduğunda cevaplarından bir tanesi de Hiyel Cema'a diyor o Cema'attır diyor işte bak Dedi ki ehli cema'a cemaat öyle bakın şimdi buraya oku burada önemli bir isimler güzel bir nokta evet dolara altı dalları yürüyordu diğerler gelmiş özellikle sorumlu görülmüş evet burada Allah'a karşılıklı Yüce Allah'ın sayı ve Resulü sınıfındaki apaçık kaplı etrafını toplamış yeni ümmetin selefidir eşi ya da azab ikram ile tabiyimdir evet bak şimdi ehl-i sünnet vel cemaat ne gerek var bu işler bana ne cemaat Şimdi bakın Allah Resulü cemaat diyor Selefke diyor cemaat diyor Resulü'nün cemaat Şimdi cemaat tarifeti yani, yani, e, yani insan topluluğuna ne demiş? Cemaat ama burada sünnet üzerine toplanmış cemaat Sünnet üzerine toplanmış O yüzden diyoruz ki Düşün ki hani, bir topluluk var Mesela mutlu bile topluluk Bunlar da cemaat değil Cemaat İşte Atıyorum cemiye zamanında bunlar da cemaatin mücemmat Hariciler de kendi dönemlerinde Ali radıyallahu anh döneminde ilk 12 bin kişilerde biliyorsun Sonra İbn Abbas yolladı İbn Abbas da 4 8 kişi geri döndü 4 kişi kaldı Sonra Ali radıyallahu saldırdı değil mi? Bunlardan bir rivayete göre bir, bir rivayete göre 8 kişi sağ kaldı Hepsi öldü Bunlar da cemaat kendi aralarında değil mi? Bunlar Harur bölgesindeydi Hatta Hazreti Ayşe dedi Erkişen Harur'un için müsaade kılarken Bilmezcilerden Erkişen Harur'un için bilgilerinin o kadar üzerine gidiyorlardı onun zamanında şimdi baktığın zaman e, bunlar da cemaat miydi? cemaat ne farkı kaldı? onlar cemaat sade cemaat biz ehl-i sünnet ve cemaat yani sünnet üzerine toplanmış cemaat işte burada alimler icmanın alimlerin ünlü icmanın delaletine icmanın hücretine delalet vardır burada alimler demek ki e, ve bunun ne yapmışlar ön planda tutmuşlardı yani sünnet üzerine toplanan cemaat sünnet birleşen sünnette birleşen cemaat ha, bu arada bu ses kaydı bir şey oldu ee, dün dersimde durdurduk ya ikinci kez baktığımda başka bir dosya almışım baktığımda birleştirdim bir şey bir şey şu an e, iki kısım oldu yani e, şu yedinci dakika olarak yiyorum yani bir şey ben bu parçayı da durdurdum sonra otomatik kendi kapanmıştı şimdi kavramını yaptım ya ben bütün yaşımda yaşıyorum Ehl-i Sünnet yani sünnet üzerine toplanıyor Lan bizim niçin Ehl-i Sünnetler cemaatler demeyelim Allah Resulü'nün cemaat demesin O zaman Allah Resulü Kurtulan Fırkan'ın cemaat demesi cemaatin itibarlığına itibariyetine delalet eder İtibar alacaksın cemaat Eğer selef cemaati ki bundan selefin hakları değildir şimdi çok karışılan bir şey var özellikle bu, bu, bu Türkiye'de karıştırıyorum yani başka hiçbir yerinde yok da hani, e, bir Arap ülkesinde hiçbir e, aklı başında e, hani, elim elinden vesaire böyle bir şey yok da şimdi hiçbir zaman kişiler sebep dendiği zaman veya sebepin tezgir edildiği zaman bir şeyden bahsedilmiyor o zaman bana bize örnek verirler ya işte sebepin tezgir edildiği vesaire işte sebep tüm sehninin içinde böyle yatıyor vesaire Ebu Bekir radıyallahu anh hata yapmamış mı işte temettacının saklamamış mı Ömer'den de saklamamış mı o yüzden Abbas'ın için başında taşı böyle şeyler böyle. ondan sonra ne bileyim İbn Mesut'tan bir hata geçiyorlar hep böyle müzeler müzeler işimiz gücümüzü bir hata bulacak bunlardan hata geçireceğiz yok o alimden hata geçiyor Hüccet olsaydı bunu mu alacaktır ya, ya şimdi böyle bir şeyle görünmez yani böyle bir şeyle görünmez dünyada hiç kimsenin söylemediği bir şey sen bana dünyada bir kişiye örnek verebilir misin aklı başından İbn Abbas'ın tek başına kavli hücretidir Ali Radiyallahu tek başına kavli hücretidir Bunların tek başına kavli hücretidir bunun kendisi de değil yok o zaman selefin zengininden kasım hücretidir insanlar değildir anlatabiliyor muyum? Çok ehli insanlar değildir çünkü biz et selef fehmus selef kelimesini kullandığımız zaman bile oradaki elifden selefeci bir ifade ediyor yani selefin cinsi bütün icmasından bahsediyoruz şimdi mesela misal Ali, e, Ömer'le e, Ebu Bekir radıyallahu anh senetli hakimiyet saklamaları İbn Abbas'ın burada gelip karşı çıkması işte selefin sözünü budur, budur işte karşı çıkma olayıdır neden? çünkü onlardan sonra selef neyi icma etmiştir? temettü haccı vardır anladın ha? temettü haccı var işte temettü e, orasının şimdi o mücerret insanların işte Ebu Bekir tek bunların hatası anlatabiliyor muyum? yani o yüzden selefin fehminden maksat hani şimdi bir kişiyi kastediyor ki bir kişiye örnek veriyorsun hani ben selefin fehminden mücerret kişilere örnek verelim ki ya biz kendimiz zaten açık açık demiyor muyuz selefin fıkıhtaki e, iltilafı eğer iltilaf düşmüşse şart değilse e, rahmettir diye yani bunu söyleyin eğer bitse anlatabiliyor muyum? nasıl biz tek tek kişilerin e, görüşlerini şey sayarız edilecek tevbe İtilaf olmadık kendini söylüyoruz Anladın mı? Bir tane hak Şimdi bu itilaflardan bir tane hak Hak üç tane dört tane değildir Onda bir şey hak bir tane Anlatabiliyor muyum? Ama onların bu iştihadı ve bu iştihadan çıkardıkları sonuç ümmete itilaf Eğer itilaf olmasaydı bana göre sen sapık olmuş olurdun Sana göre ben sapık olmuş olurdum Neden? Sen niçin benim gibi namaz kılmıyorsun? hadi ben diye veremem niçin benim dilime maskeliğini selamlar sen de bana sorarsın çok değil mi çok doğal hakkın sen niçin benim dili kılmıyorsun sen senin cevabın oluyor ya ben Allah Resulü'nün hadisine neden de baktım ama sen benim gibi anlamak zorundasın olur mu canım sen benim gibi anlamak zorundasın insanı gelir mi yani sen kimin sorunun hükmedebilir değil mi Allah herkes aynı fıkra Allah'ın aynı anlayışı verebilir mi? Veremez. Sana göre bir lafı el bağlamıyor Bana göre belki bağlamıyor. Sana göre parmak hareketi yapılıyordu. Bana göre tutuyordur. Hanifilere göre sayılmıyordur. Anladın mı? Fıkıhta bunların münakaşını gördüğünüz zaman da o zaman anlayacağım çakılması böyle. Ee, rahmet olduğunu. Anladın mı? Yani İslam'ın halifelerinden hani dört halife gibi değil. Mesela Şeyh Abdülaziz bile mesela Evet, hadis söyledin mi? Hadis zayıf, hadis uydurma. Ne oldu? Uydurma. Önemli değil. Şey, Önemli. Şimdi ben sana bir tane uydurma hadis getireceğim Cehennemin e, azabı çok kötü. Sen elinde uydurma var. Ama sahih. Başka rivayetler onu destekliyor. Ümmetin itilafını e, destekleyen, fıkıhtaki itilafını destekleyen birçok şey var. Bunlar hepsi fıkıh istediğimiz zaman bunlar. Şimdi e, buradan ne demek istiyorum? Ehl-i sünnet vel cemaat işte oradan çıkıyor. Tamam Biz cemaat derken ismini tanıyoruz cemaat. Cemaat bir kişi değil, iki kişi değildir. Şu manada iki kişi değildir. Selefin tefhini katleder. Yoksa iki kişi aslen cemaattir. Çünkü namaz kılmıyor iki kişi. Cemaat namaz kılıyorsun. O bak o manada söylemiyorum. O yüzden bizim tefhini seleften bir maksadımız neydi? Selefin ortak tefhini yani ortak ittifak edilir. İtiraf ettiği konulardan tamam mı sen delile bakacaksın avamsan avamsan herhangi bir alimin cüzünde tanıdığın belli bir alim takip edeceksin avamsan eğer ilimle uğraşan bir insansa delilere bakacaksın anlatabiliyor muyum? Ha, tabi tabi ya benim metin dalalet üzerine la teşlemin ümmeti ala beraber benim metin dalar üzerine birleşmiş demek ki ümmet ümmet demek bununla burada birleşirse ne üzerine birleşir? ümmetin muhalefetine bak hak tamam o zaman şerefin burada şu şeyi kalır şimdi baktığımız zaman hak e, üzerine birleşir Allah'ın için o zaman Allah Resulü burada benim ümmetim mi diyor yoksa böyle mücerret bir şey kastediyor ümmeti diyor o zaman genel senin seleften maksat bir kişi değildir iki kişi değildir o yüzden bir kişinin iki kişinin yaptığı hatayla hatayı örnek getirerek işte bakın selefin sözün hüccet olsaydı o zaman o zaman bu hataları ne yapacağız diye gelemez neden şimdi selefin, selefin sözüne bak selefin sözüne bak temettü hakkı selefin sözüne bak temettü hakkı caiz olduğu üzerine mi mukarrar kılınmış yoksa hilaf vakıymış icma vardır değil mi? Ebu Bekir radıyallahu anh peki Ebu Bekir radıyallahu anh dönmüyor mu hatasından? dönüyor hatasından bunun delili sukut var şimdi dönüyor o zaman mezhebe mukarrar kılınmış orada hata yapıldığına dair mukarrar kılınmış bunun delili bundan sonra gelen bunun delili var bundan sonraki gün için gelen sahabeler temizliği yapmıştır Dedi ki bu sahabede ezaklı olmasa burada suylu bir cuma var, sıkıntı bir cuma var yani O yüzden demek ki buradaki selefin tehmiyeli temekli hakkında Ebu Bekir'in o hatası değil Selefin tehmiyeli burada temekli hakkının meşru olduğu, dinden olduğu ha, O yüzden işte Değil mi? İşte İbn Ömer demiş işte işte İbn Ömer'den sana rivayet var diyor ki deniz suyuyla abdest almak ha? e şey temin etmek bana deniz suyuyla abdest almaktan daha temin Herif diyor yani Anlatabildim mi? Sen böyle dersin bunu örnek getirerek işte bak selefin temini işte buna sözü senin böyle değil bu selefin temini bu selefilerden bir tanesini getirin selefin fehmi ayrı selefinin fehmi ayrı selefiden maksat bir kişi katılarsın iki kişi katılarsın selefin fehminden maksat icması anlatabiliyor muyum? fehmi selef selefin fehmi hangi selef bu? Onun. yani mutlak genel bütün icmasını kapsıyor o yüzden ehl-i sünnetler cemaat sünnet üzerine cemaat olmuş insanlardan o yüzden Müslüman ismi düşündü, ehl-i sünnet ismi de böylesin bu nasıl çünkü Allah Resulü satılan bir süre sünnetini bırakın diyor doğru mu bak sünnetini bırakın diyor iki Allah Resulü ne diyor cemaat kimi veriyor He? hatta rivayetlerde şeytan bir şey etmek kişiden uzaktır şeytan bir kişiden uzaktır bak cemaat işte bu lafızlardan bütün lafız gerekli isimler verilmiş anladın mı şimdi öyle sünnete ne isim vermişler Müslüman başka ehli sünnet başka selefi başka ehli hadis verilmiş de verilmiş başka fırkatın nazi değil mi bunun hepsi verilmiş ve bunun hepsi naslardan almış ne diyor la müşahhakatı ıslah o yüzden bir insan gelip diyemez e, bize ödebe tasavvur ismini neden çünkü, e, çünkü bu kuran içindeki sabit olmuş değil veya bunun zannedi ki e, e, işaretini verin veremez neden çünkü işaretine münteşip kişiye münteşip kişiye münteşip selef ilgi peyniri münteşip Muhammed bin Abdülvehhab'a anlatıyor kimle? hepsini o yüzden imam denilmesidir eğer sen çünkü eşyayla kastedilen nedir? fırka belli bir düşünce yani bir ideoloji yani bir ideoloji şu olan bir fırka şimdi öyle şimdi yani bir kişiden yola çıkan ideolojisi olan bir fırka yani bir kişinin ön planda tuttuğu o kaydeleri kavakları koydu bir, bir, burada e, öyle bir şey yok burada dinin aslına dönüyoruz çünkü, çünkü mesela eşyalik dediğin zaman kim gelir akla? Ebu Hüseyin el-Eşyal Matur dediğin Ebu Mansur Nafi'nin Nafi'de diyor işte cehme yazınca cehmenin ilmi safma işte mutezile yazınca mutezile almış Kadir el-Cabbar veya Keşşaf sahibi ama Selefilikte böyle bir şey var mı? Selefilik'in bir şey örnek veriyor mu? Vermiyor İbni Teymiye'yi veremezsin çünkü neden? İbni Teymiye kitapları yazarken Selef diyor ama bu kendisinden önce hani hiçbir kişiye dayanmıyor o yüzden diyor ki la muşahata filislah eğer sonuç aynı yola getirirse ıslahtan bir ıslahın değiştiğinde bir sorun yoktur mesela Sayı hadisi bir şekilde tarif etmiş İbn-i Hacer bir şekilde tarif etmiş işte e, günümüzde aklı şey Ahmet Şahsi bir şekilde tarif etmiş baktığın zaman mana olarak aynı mı hayal koymuş şarkını aynı koyuyor lafızları farklı kullanmışlar la müşahadetül sıra o yüzden bize diyorlar ki keyfin kabul ediyorsunuz var mı keyfin e, tarifinde bir cümle diyorlar bize diyoruz ki sonuç olarak var illette birleşmesinde icma var illet olacak ama lafız farklı olabilir akşarlı o zaman sayarlı da imkan edilmenin de tarifinde icma yok alimler tarif yapmışlar Atanaz'ın da tarifinde icma yok ama manu olarak aynı o yüzden kıyasın illa tarifinde bir icma olacak çünkü bunu iletiyor aşık olarak yani biliyorsun ki kıyas kıyas tarif tariflanmış fatih kıyası zaten kabul etmiyor ayrı kıyasın şartları var bunlar fıkıhlar hepsine şey göre düşün şimdi fıkıh usulünden bakalım ama yere geldiğin fıkıhta da fıkhın usullerine değinler çünkü fıkhı usulü okunmadan fıkhı anlaşılmaz o yüzden alimler itilaf etmiş fıkhı mı daha önce okunur yoksa fıkhı usulünü daha önce okunduğunu tartışmışlar şimdi Hüseyin'in de bunun kitabında münakaşa edildi evet. evet. Allah'ın meleklerine, kitaplarına, Resullerine öldükten sonra vermiş emirler olmak ve hayrıyla şerriyle kader olmaktır. Şimdi bak İbn Teymiye'nin cümlesi diyor ki Vahuvel imandır. imandır. Yani nedir ki o itikat imandır. Niye? Billahi Allah ve melaketi meleklerine ve kutubuhu kitaplarına ve Resuluhu Resullerine ve ba'tı ve dirilmeye neden? Ba'del mevki ölümden sonra sonra vel iman iman etmektir bil kaderi hayırlı ve şerri kaderin hayrına ve şerrine iman tamam şimdi bunu temin alttan halleder şimdi cümleye bu cümleye kısaca bir şey e, değinelim şimdi ne demiştik mesela Resul Resul kendisine müstehil bir şeriat vahyedilen ve kafir bir kavme gönderilir ne diyor? kendisine bir şeriat kendisinden önceki nebinin şerafı ne şerafı vahyolundandır yani kendisinden önceki nebinin şerafını e, e, takip edecektir ve e, e, kafir bir kavmi değil e, muvahhid bir kavmi bundan dolayı yani, muvahhide de fasıktır var ya ama muvahhid ondan dolayı zaten e, mesela Beni İsrail'in nebileri Musa'nın şerafını değil mi? Ee, İnsanın şeriatını davet ederler ve, ve buna da işaret eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu kavli var Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İnne meselel ulema fi hazil ümmetin e, kemeselil enbiya fi ben İsrail bu, e, bu ümmetin ulemalarının misali Beni İsrail'in enbiyalarının misali gibidir bak alimler diyor ki burada özel bir işaret var şimdi bu ümmetin ulemaları ne yaparlar? Böyle bir şey yapmıyor getiriyor Ne yaparlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleridir bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yaparlar? E, ee, şerafını ziya ederler yayarlar Şimdi Allah Resulü işte bunların misalini bu alimlerin Beni İsrail Enbiyaları misaliyle getiriyor Birincisi, birinci bir fayda var İkinci fayda bu ulemalar ne bu, bu ulemalar ne yapıyor davet ediyor demek ne diyorlar davet edecek hani önümüzdeki derste anlattığım kendisine vahyolunacak da o vahiy kendisini ilgilendirecek bir değil çünkü alimler şey Allah Resulü bunların misallerini bir tutuyor bunda İbn Teymiye e, tercih ediyor İbn Teymiye'nin bir bunda en son kitabında İbn Teymiye'nin en son yazdığı kitabı vefat ettikten bir sene sonra öncedir ya öncedir onu bilemeyiz öyle şey yok en son kitabı Emrullah tamam tahkikli Ali bilinen bilinen alimden araştırmanın sonucu şuna varıyorlar diyor ki Allah-u Alem Yüzeyin'in yazdığı en son kitap Emrullah böyle şey içinde mevzular şey nebiler, resuller evliyalar, evliyaların kerametin hak olduğunu böyle keramet arasındaki fark bu türlü mevzulara dönüyor ama çok geniş bir şekilde tamam mı? E, aslında gitti tahsitli halde ikilinde kadar çıkmıştı güzel tahsitçi çocuk halinde var yere basılmış tabi Türkçesi yok o halinde evet İnşallah çevrilmez İbn Teymi'nin daha ne çevrilmiş Bu mecmuadan kaç tane çıktı? Mecmuadan 9 9 mu? En son 9 mu? 3 2 9 aslında kaç şimdi 30 yeri Bunların metotları, hani şey Bunların metotları, Bunların metotları, Herhalde bu e, mecmuat fetavadan çıkıyor e, tarafları çevrilirse böyle bir herhalde bir şey oldu Türkiye'nin insanlarına olmuş insanların fıkhi isimlerlerini ve görüşlerini görürlerse anladın mı? o yüzden o zaman bir böyle fıkhıymış az bir zaman söylenebilir oluyor ki böyle böyle böyle kendini fıkhı verebilir bu hamdolabır bu kendini hamdolabır hamdolabır hiçbir zaman peygamberin elinden çalmış onlar boş şimdi müşteri doldu sonra işaret etmeye başladı aynen peki İbni Teymi nasıl müşteri doldu gökten indi Hanbeli oldu oldu değil mi Hanbeli devam etti Hanbeli'yi konu yaptı fakir yaptı anladın mı o yüzden birine böldü insan bir meselenin usulünü takip etmiş lazım işte mesela buna denir zaten tamam mı nedir zaten buna denir mesela şu bak bir sen avansındır Türkçe'de algılısın İzmir Türkiye'de hadise oldu mesela bu insan Hanifi olması için Hanifi adam mı taklit ediyor mu şimdi? Neyi taklit etmesi lazım bu? Hanifisi Ebu Hanife'nin görüşlerini, Hanife hesabının görüşlerini Peki nereden bildin görüşlerini? Bilmesi lazım değil mi? Bilmesi lazım, e, için ne yapması lazım? kitap okuması lazım veya Hanifi alimlerine sorması lazım Türkiye'de Hanifi alim var mı yok Hı. o zaman buradan kaybediyor adam anlatabiliyor muyum? peki adam mesela imamlarını takip etmek için kitap okuması lazım e zaten bu adam bu kadar kitap okuyabiliyorsa ona ne diyor zaten sen ona ilim öğrenmeye başlıyor e bu da bundan da kaybediyor bu adam ne yapacak bu adam mesela ne yapacak? şimdi biz yok mu böyle ehlisinden kardeşlerim ne yapacak? gelecek Türkçe'de bildiği bazı şey kitaplaşını tamamen eden ve fıkhı mezhebin usulüyle okumuş bilirsiniz sıcak soru soracak fetvasını alacak annem edecek hiç araştırmasına gerek yok alanı hata araştırması alansa adet olur sıcak takmıyor ama iki şey bilmiyorlar uğraşıyor tamam mı? kalbinin delilerine bakar delilerine bakar kalbinin olduğu şekilde amel eder şimdi şimdi diyor ki kişi bu nefesin usulünün tabi olmak zorunda ilim talebesinin ne manada tabi olmak zorunda nesep nedir? bir ilim talebesi için nesep şudur Kur'an mesulü hangi kaidelerin üzerine binalar hangi fıkhısından hangi kaideleri öğrenir binalar ben neyin üzerine binalar Cihaz böyle dalarak mı yoksa belli bir kaydeler kurallar var İşte bu belli bir kaydeler kurallar vardır Bunları ayrıca Kur'an sünnetten istila bu kayda ve kuralları koymuş Sen bir kayda kural ve zorunda olduğun için Bu da ancak mezheplerde olduğu için Anlatabiliyor muyum? O kayda kuralın takip etmesi o yüzden diyoruz ki tutarsın Hanbeli usulünü okursun veya Şafi usulünü okursun veya Hanifi usulünü okursun o usul üzerinde nasları öyle anlamaya çalışırsın yani delille de çalıştığını gördüğün zaman değil mi? zahirin e, o zaman orada neye tabi oldun? delile zaten senin o delile tabi olman mesele tabi olman, olman aynıdır çünkü mesela sana ne diyor? demiyor demek takdirde eğer alan değilsin ya diyor benim usulüme devam et tane bir usul şey ortaya O usuller çerçevesinde nasıl anla İster benim gibi anla ister farklı anla Ama yeter ki belirli konulmuş kurallar, kaydeler üzerinde anlanıyor O yüzden Şimdi sana örnek vereyim Bu mesaj çıktı benim için Ondan günümüze kadar Kaç sene geçti? En az bir sene Bu bin sene içinde yüzlerce alim geldi geçti Allameler, İbn-i Teymiyeler, İbn-i Kayyum, İbn-i Hacer, İmam Suikiler Bu kadar büyük alimler geldi geçti Bir tane var mıydı mesela tabi olmayı? Benim, bak İmam Şevkani dönemine kadar İmam Şevkani dönemine kadar Mevzede inkar eden, nefes edinmeyi inkar eden bir kişi çıkmamış Bir kişi Şevkani döneminde bundan şöyle bakacağım çok, çok, fazla şey değildir eski değildir hayır sen yedizlerde anladın tamam tamam yedizlerde anladın yoktur İmam, Şa İmam Şefkan'ın bu görüşünü zaten kendisine sonra gelen bütün alimler ne yapmıştır? Reddetmiştir. O yüzden baktığım zaman Allah aşkına bu kadar din sınır nasıl alimdir? yani bu usulü tabi olmuşlar da böyle alimmiş ya bak hak olduğunun en büyük delili var mı geçmişteki alimler gibi çıkan alim her geçen dönem birilerine aratıyor değil mi demek ki hiç geçmiş gibi alim çıkmıyor peki bu geçmişteki gibi alim çıkmıyor ya peki bunlar ne oldu da böyle alim olmuyor değil mi bak ne diyorsun İbn-i Recep'in Hanbeli Harrani et-Hanbeli diyor ki İbn Teymiye Halep İbn Recep İmam İbn Kesir Şafii İmam İbn Recep Allah'ın hatırladığı kadar o da Şafii Şafii ya baktığın zaman hepsi adam diyor ki şimdi klasik laflar var zaten yani Allah hidayet etsin de işte ki, işte ya Allah için nefesim var Allah için hangi nefesim bunlar çok klasik böyle kalıplaşmış artık bilinç sorular işte tabi hangi nefesim cehalet yani bu söylenmez yani anlatabiliyor muyum yani buna hani cevap vermek bile tabiri caizse benim midemi bulandırıyor ama anlarda bir işliyoruz şimdi sana da kime tabiydin? Allah Resulüne tabiydin yani tabi'nin bir müştehide ihtiyacın vardı Allah Resulü'ne sen yoktu peki Allah Resulü'ne bir mezhepler çıkmadı mı? çıktı e, İbn Abbas'ın mezhebi vardı İbn Mesud'un mezhebi vardı yok muydu? mesela bak mesela Muhammed İbn Abdülvahab kitabı tevhidini anlatırken işte İbn Mesud'un mezhebi böyleydi bunun ortada işte he, bunun böyle mesela Mücahit kimin İbn Abbas'ın ashabı var o birisi işte birileri Şam'da birileri Kufa'da birileri burada değil mi? hepsinin kendilerinin ashabı vardı bak şimdi sahabelerden yüzlerce binlerce mevkuf rivayet rivayet yok Mevkuf ne? Sahabenin kendi sözü, fetvası Ancak işte gayri olaylardan bahsederse veya e, işte bu sünnetten de derse o marfular dönere ayrı bak Şimdi sahabeler ha. Şimdi sahabeler mevkuf rivayet yok mu? Ha? Sahabelerden nice bir lafızlar biliyoruz Diyor mu sahabe bu Allah Resulü böyle demiştir? Yok ne yapmışlar? Fetva vermişler Baktığın zaman bak mevkufların Aha, mevkuflara bak hiç delil var mı mevkuftan? Sahabenin kendi sözü Ne yapıyor? Sahabe bir sahabe soru soruyor sahabe fetvasını veriyor onun mezhebidir işte İbn, İbn Abbas'tan binlerce fetva var hiç delilini zikretmeden ne yapıyor sahabe bunları hep almış anlayabiliriz onlar ama sahabe olduğu halde sahabelerden binlerce taklitçiler vardı Ve, hani bir tane nasıl getir bakayım ey İbn Abbas senin delilin ne bunda o yüzden Şeyh Elbani de değil ben de bunu şaşırıyorum artık insanlara yani şerefin memlekinden değil de her soruna böyle işte Anlatabiliyor Diyor ki İbn Abbas'a gelip soru soranlardı. sorarlardı Ezbani kasetlerinde var İslam'a giren o kısmı dinlesin Biz e, İbn Abbas'a gelip soru soranlardı. İbn Abbas evrakını verir sahabe çekip gider de onunla amel ederdi yani bak bugün İmam Kadir'in tesirini İbn Abbas'ın yaptığı ayetler hakkındaki şeylerini fıkhi istidlallerine bak İbn Abbas'ın İbn Mesud'un bilmiyorum bunların hepsi kendi başına bir ekoydu İşte mesela budur zaten sana Müslüman denilebilir yani sen ben handelimin de denilebilirsin ama bir usulü takip edeceksin bir usulü yani size şimdi fıkıh usulü okuyacaksın ve bu okuduğun fıkıh usulü mutlaka mezhep ashabının fıkıh usulü okuması olması şart neden? çünkü başka fıkıh usulü yok hep alimler mesela imamlarından sonra gelen onların ashabından çıkan bir tane alim mesele tabi olmayan Metebada altında düşünme İmam, Şa İmam Şevkan'dan başka İbn Hazım'dan başka Abi İbn Hazım ayrı zaten o eski Anladın mı? İbn Hazım'ın bile kendi olayı çünkü İbn Hazım zahiri olduğu için onu bir kenara çekiyor şimdi Ama her ne kadar çok için güzel de olsun Aklım ne döndü? Bütün bunların, bunların yazdığı Bunların ashabının yazdığı usuller, kaydeler ya düşün Allah aşkına bin, bin senedir o kadar alim gelmiş bunun bütün Resulün onlara tabi olmuşlar sahabelerin de kendi aralarında mezhepleri vardı İbn Abbas'ın mezhebi İbn Resul'ün mezhebi anladın mı? ve diğer başka farklı mezhepleri bak İmam Evzai, İmam Evzai'nin mezhebi vardı bunlar hep tarihte giden, giden mezhepler İmam Evzai'nin mezhebi, Şevri'nin mezhebi vardı bunların hepsi bir mezhepti bunlar ekoldu. zaman içinde ne oldu bazıları kabul görmedi veya insanlar daha çok bir meşhur olan dört mezhebe kaydı onlar tarihçe görüşleri falan böyle işte kayboldu, azaldı vesaire ashabı gitti şu an günümüzde de mesela yok zahiri inan şey, inanın mezhebine sahibi olan vesaire bunların tarihi çeşitli sebepleri var ama onun dışında tarihi hep bir yeri birilerine ne yapmış intizam etmiş o yüzden bak alimlerimiz hep derler işte İbn-i Ashab İbn-i Resul'un ashabı işte muska takmak hakkında Kur'an'dan böyle düşündüm işte e, başka sahabenin ashabı böyle düşündüm birisi kurtarıldı birisi şandaydı böyle çeşitli şeylerde bak mevkuf rivayetlere yani benim söylediğim gibi yüzlerce binlerce mevkuf rivayet var hangi sahabe demiş ki bu şu görüle göre böyle hepsi onların iştahı ve bakıyorsunuz bunları rivayet eden diğer sahabeler tutmuşlar bunlarla ne yapmışlar amel etmişler ve dememişler ey bunlar da senin bir görüşten görülür mü ya adam yükselir adam kafasından bir söyleyecek şey yok mutlaka bir delilden istidlal etmiş hata etmiş doğruyu bulmuş o ayrı bir mevzu o zaten onun sevabını alır bir de ne diyor zaten mesela ümmetin ihtilafının fıkıhtaki ihtilafın rahmet olduğundan bir tanesi hakim iştahat eder isabet ederse bir sevap bak bu rahmet mi bir sevap isabet ederse bir sevap rahmet mi peki isabet etmezse bir sevap tamam bir iki zaman isabet etti birisi isabet etmedi şimdi isabet eden iki sevap aldı etmeyen bir sevap aldı bak itilaf ettikleri halde ne yaptılar bunlar neden neden itilaf rahmet çünkü itiraf neyin sonucu çıkar? İştiharın sonucu, iştihar edersin işte bunlar çalışıyorlar, çabalıyorlar ya işte bu çalışmaları, çabalamaları bir rahmet olmuş insana bak mesela fıkıhta bir sürü farklı görüş var işte evleri namazı nereye koyacağım, Fatih okuyacağım mı okumayacağım mı bak ne güzel kardeş gibi hepimiz aynı tahtayız en ön tahtayız birimiz Fatih okuyor sesi namazı imamlaşma birisi okumuyor birisi elleri bağlıyor birisi bağlamıyor çıkarıyor mu? bakın ama edenler var mı? şeyde gidiyoruz parmak oynatı oynatmayıp da birbirlerinden hala konuşmayan insanlar şerikudan sonra el bağlayanlar bağlamayanlar diye gruplar ayrılan insanlar hala biz bilmiyoruz işte bak demek ki istilahlarına bunlar dalalet var diyor ya bak bunlar ittifak istilahı dalalet gördüler ittifakı hak gördüler hak görenler aralarında birbirlerini ne yapıyorlar yani işte sen eğer istilahı böyle dalalet görmeseydin Anladın mı? Öyle o uykudan sonra el bağladı, sen bağlamadın, sen saldın, sen salmadın, sen parmak oynattın, oynatmadın bundan kavga çıkmadın. Ondan sonra geliyorlar ma maşallah bize bağlıyor geçiyorlar işte Müşafi Hanım, Hanife Hanım, bu işte Hanbeli Hanım. Anlatabiliyor muyum? Yani işte İmam Şahin dedi ki e, ben mesaj kılıyorum, işte Ebu Hanife'nin dedi ki ben mesaj kılıyorum onlar ondan sonra onların klasik laflarını getiriyorum işte benim söylediğim alın duvara çalın Kur'an içinde söylüyorsun bunlar klasik bunlar gibi şeyler anlatabiliyor muyum? biz bunlara diyoruz ki hani Allah Kur'an'da diyor ya siz kitabın bir kısmına, kısmına iman edip bir kısmına küfür mü ediyorsunuz? hadis aynı lafı söylüyor sen İmam Hanif'in veya ashabının kavminin bir kısmını alıp da bir kısmını küfür mü ediyorsun İmam Şafii'nin e, işine geldiğini alıp da işine gelmediğini küfür mü ediyorsun al bakın topluca bunların görüşlerini bak bakalım bunların ashabı bunların sözleri hakkında ne demiş onların hepsi ilim talebeleri için e, ilim talebesi olmak isteyenler için alimlik yolunda ilerleyen insanlar için söylemiş adama mı diyecek şimdi İmam Şafii'nin havluna bak duvara çal eğer ee, yoksa kurulmuşsun maşallah devamlı günler iki sure ezberlemiş Kur'an sünnete bakmaya çalışacak o e, Türkiye'de insanların çoğu zaten kıymet bu Kur'an okuyun sen hangi şeyle Kur'an sünnete yani eşari e, e, veya maturidi ee, adamların mahallelerine mi bakaraktan selam hazırlıkını öğreneceğim için isimler çıkardım sen e, Mehmet Safoğlu gibi maturidi birisinin şeyde mi çıkaracağım bunu ben nerede yaşıyoruz ne yapıyoruz kendimize gelin şöyle şu kafa şöyle kafa şöyle bir kallaltın ya anlatabiliyor muyum bak bakayım senin gibi insan var mı geçmişte yani vallahi var ya böyle bilme şey ilme bilme söylüyordur mesela işte Bahreyn'de Elvan kalır şey bilmemde vesaire e, Suud'daki meşahileri e, şaşırıyorlardı adamlar dünyada böyle bir şey gibi görmemiş hatta vallahi aralarından şunu söyleyenler vardı yani diyorlar ki eğer şunu söylediğiniz bu, bu yeni fırçadır diyor böyle bir fırça tarifi de çıkmamış ya yani düşün 1400 senenin hepsi çeriz diyor bunlar alimler adama alimler alimleri takip ediyor bunları çeriz diyor bundan hiçbir şey bilmiyorlardı bu İmam Şafii'nin hanifin lafı hiç anlamadılar Kur'an'dan sünnetten hiç anlamadılar anlatabiliyor muyum? bir de şunu da böyle yapıyorlar subhanallah diyorlar ki ümmetin çoğunu uyarsanız hani biliyorsunuz 3-4 kişisiniz yani 1400 sene sonra çıkmışsınız anlatabiliyor muyum? diyorlar ki Allah affeder mi insanların çoğunu uyarsanız sizi Allah yoluna sattırlar vay vay vay bu Allah yoluna saptıran bu insanların çoğunu neyin içinde söylüyorlar bunu? sünnetin 50 sünneti affediyorlar bu ayeti var mı böyle bir şey? falan diyorsun bak bunda türlü ehli sünnet hep birileri birilerine tabi olmuş ilim böyle gelmiştir İbn Abbas'ın ashabı vardı İbn Mesud'un ashabı vardı Evzai Mücahit'in eshabı vardı tarih boyunca böyle geldi anlatabiliyor muyum? bunlar e, bunların bundan sonra gelen eshablar, İbn Teymiyeler, İbn Kayyumlar, İbn Recepler, İbn Hacerler bunların hepsi tarih boyunca bize böyle geldiler yani sen insanların çoğunu olay dersen ne kastediyorsun sen söyle bakayım Allah aşkına ya düşün senin hak dediğin 1400 seneye bir üzerinde bu ayeti söylüyorlar bu kadar cesaret ya anlatabiliyor muyum sen insanların çoğunu yersen seni Allah yolundan saptırlar yani sen bu 1400 sene ehli sünnete uyarsan seni Allah yolundan saptırlar böyle mi anlayacak eğer böyle anlayacaksan hakikaten şöyle adam gibi ama böyle anlamayacaksan Allah'tan kork bu ayeti söyleme Allah'tan kork bu aksiyonu şey ha. çok kolaydır bu laf ortaya e, koymak kıyamette görüşürüz Allah'ın huzurunda görüşürüz ayette çok kolay ben bunu her zaman söylüyorum ayette görüşürüz benim akidem iyi değil doğru ben Yılmaz Şahin olarak benim akidem iyi değil doğru çünkü akide şöyle de şüphe getirmiş menhecim de yüzde yüz doğru ha, şimdi bir tane hata olur türlü meselelerde o ayrı anlatabiliyor muyum ama ben şuna cesaret edemem Allah Resulü'nün namazı benim namazım gibi eşittir anlatabiliyor muyum? ben diyemem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, kıyamda ellerini göbeğinin altına bağlayamıyor bağlamıyor ben bunu cesaret edemem anlatabiliyor muyum? yani biraz yani tabiri zaten anlatabilir ama bunlar fıkıhta işlendiğimiz zaman göreceğiz yani adamlar öyle yerden öyle isimlerler getiriyor ki anlatabiliyor muyum? yani o klasik laflar yani insanlar hani nasıl buna cesaret ediyorlar yani hani bu o kadar azim bir şey ki böyle azim bir şeyin karşısında yani bu kadar böyle cesaretli davranmamak lazım yani bu kadar alimler gelmişler bu Kur'an'ı sünnetin bilginize ulaşmasına vesile olmuş insanlar tarih boyunca yorulmuşlar bunlar ufaktan adam tabir derse beşikten başlıyor bak mesela şu an dahi öğretmen yolu ehli sünnetin köylerine Este el sistema no la hace eso la de la İbn-i Mari'nin elfiyesi nahiyle alakalı bir kitabı onu okurlarsa çocuk 3-4 yaşına göre ya da annesinden bunu diyerek ezberler anladın mı? kısalık o nahiy şiirinde yani beşikten başlıyor ya yani şimdi yani bunlar tutmuşlar Kur'an sünneti bu kadar yoğurmuşlar nesilden nesile herkes birilerinin bilginin dilinde okumuş tarih boyunca bu böyle gelmiştir şeyhi olmayan alim göremezsin bir iki tane tarih örnek verirsin mesela bunlardan bir tanesi Şeyh Elbani ama Şeyh Elbani ne şimdi, Kimse benim lafımı bile yapmasın ben çok yoruldum çok düştüm kalktım çok zorluk çektim anlatabiliyor muyum? çünkü Elbani'nin durumun şeyi ona göre yani böyle büyük müşahitlerle pek karşılaşmadı ama Allah onun, onu nasip etti Elbani'de cihan oldu doğru mu? aklımızın en büyük alimlerinden oldu şekilden ama bu tarihte bir bir iki kişi mücadele tarih boyunca hep bakarsın nesilden nesile birileri birilerinin dinin yerinde okumuş yetişmiştir hepsi bir, birileri birilerine ilim almış kimse kafasına göre ben Bukhari Müslüm'ü okuyayım ilim öğreneyim değil hiç kimse bana tarihte bir tane örnek veremezsin Bukhari Müslüm'de ilime başlayalım bir tane örnek veremezsin alıp Kur'an-ı Kerim'i okuyup ben şu Arap olsun Arapçasından başlayayım İşte yabancı olsun muallimden başlayayım böyle ilme başlayayım böyle ilim öğreneyim büyük de alim olmuş insan bulamazsın hepsinin usulleri kaydeleri var biz niçin asiyetin vasıtı okuyoruz çünkü biz Bukhara Müslüm'de okuyarak asiyeyi öğrenmeye çalışabiliriz ama Bukhara Müslüm'de okuyan insan Bukhara Müslüm'de okuyan insan kafir de olabilir Bukhara Müslüm'de okuyup alimlere dönen insan kafir de olabilir neden nasıl kafir olur bakar ki hadisler buna çelişki gelir bu çıkacak mı şimdi bir sürü çelişki gibi görünen çelişki olmayıp da çelişki gibi görünen hadisler var adamlar ya bu din ne ya böyle İnsanın çelişkisini dinler mi denedir? Ben öyle insan da sanıyorum Anlatabildim mi? Adam Kur'an okuyor Bukhari Müslüm okuyor Adam Müslüman beş ödül namazını okuyor Şu an akıllı öyle insan da biliyor İşin içinden çıkamıyor için Kendi kafasını biliyor Şu an akıllı tanımıyor Şans için Adam mürciye de olabilir adam Kur'an'ına dokuyarak sapık harici de olabilir ve nitekim bunu görüyoruz bir sürü tekfirci insanlar ben geçenlerde birisiyle karşılaştım dedim ki yani senin bir imanın falan var mı hani sen böyle lafızlara söylüyor şimdi bana ayet hadis getiriyor dedim şimdi bırak ayet hadis ama konuşuruz tartışırız ayrı bunlar herkesin kendi üzerine bulunduğu onu bırak şimdi ben sana soruyorum senin bu mevzuda imanın var mı bana imanını gör var dedi kim dedim Kur'an'ın kim dedim Kur'an'ın kim dedim kalbinin sana selam olsun adam şöyle bir itiraz gelebilir ya Bukhari Müslüm'de tekfire delal eden bir şey yok senin aklına göre yok adamın aklına göre var hükmedebilir misin aklını yani beyni su değiştirebilir misin senin gibi anlamak zorunda değil adam anlatabiliyor muyum ama telemin önüne dönerken şerefin memnunluğu da tezmini ayırmazsan durumunda o zaman hakka isabet edersin hata ettiğin yerlerde senin böyle bir yanlış anladığından dolayı hatandır akide haram bir şey yoksa o sebebin fehminden dolayı değildir o yüzden baktığımız zaman bizim için diyor sahabenin çıkıyordu alimler tarihlerinde dönmüş şey. yani sahabenin fehmi değil mi? Yok sahabenin sükutu icması vardır sahabenin kavli icması vardır bak hep bunlar fehmini atmış hüccet kabul etmişler Yeri gelmişken de böyle usulü evde değinmiş olduk Devam et inşallah tamam. Bunu bitirelim Çünkü önümüzdeki derste burada e, önümüzdeki ders itibaren çok daha inşallah meseleler Hazretleri bölünmesidir Daha ince bir süt okuyacak Burada okuyalım şimdi Şimdi altı bir milyon ötüyordu Keşif sonrasındaki yönelik bir değer çekimle Bir mevzesiyle yönelik bir şey Hiçbir kitle ilimlere olmuyor bunlardan birisini inkar eden yani bir şekilde başka bir inanın sesi kafir olmuş bak bu şey de böyle olur mesela biz diyoruz ya şerefin fehmine dön şerefin fehmine döner sen de kendi başına dönmeyecek neden bunun İbn Teymiye'nin kalbini alıp da tekfirci olan yok mu Muhammed İbn Abdülvahab'ın kalbini alıp da tekfirci olan yok mu Düşüneceksin hayda Bukhari Müslüm kendi başına oku demedin e okumadın Selefin zihni de kendi başına oku demişsin evet öyledir Neden? Çünkü bu nesilden nesile gelmiş herkes bir zihni gücünün birinde almıştır Bugün Muhammed İbn Abdülvehhab'ı anlayan Bugün İbn-i Teymiye'yi anlayan onun talebelerini anlayan alimler var günümüzde onların kitapları var onlarla mı anlayacaksın bak biz haller rast alıyoruz ne yapıyoruz İbn-i Teymiye'yi anlıyoruz sen bir, bir yerde bir yerde diyorsun İbn-i Teymiye böyle diyen kafirdir dersin ama başka yerde İbn-i Teymiye'nin onun ne yaptığını görürsün muayyenle mutlak tefsiri ayırdığını görürsün ama bunu nasıl diyorsun İbn-i Teymiye'nin genel görüşüne muhtari olursan e, genel görüşüne muhtari olan da kim olur? İnce okuyan, İbn-i Teymiye'nin misallerine, misallerine hakim olan ilmi ince bir süt okuyan insanlar o yüzden bu elden ele gelmiş Elbani kim ne şey, e, Hüseyin kim ne e, e, İbn-i Teymiye'nin mesela kim ne anlayacağım? İbn-i Teymiye'nin anlayacağım, Bilmaz anlayacağım, Elbani anlayacağım anlatabildim mi? Veya e, İbn Kayyum kim anlayacak? Veya İbn Kesir'i kim anlayacak? Bu aynı. O yüzden diyor ki İbn Kesir de tek başına okumaz Burabanın bahsettiği bir şey sahibi var onu oku öyle anlatan İbn Kesir Anlatabildim mi? He işte Burabanın bahsettiği bir tane ayet anlatıyor Hadi canım tabii yani Böyle yani zahiriyiz ya Bundan ben sürpriz etmiştim birkaç yıl önce Şimdi tamam içinden böyle üç tane arkadaşlar şöyle ki bizim diyor giderler şikayet ediyorlar bunlar işte e, başka şehirde oturuyorlar İstanbul'da değil e, şimdi havaalanına gelmiş İstanbul'a gelecekler İstanbul'a gelirken de burabaya uğruyorlar o gün de işte havaalanına geçecekler oradan Suud'a gelecekler Umre, Hac'a gelecekler işte benim de haberim var işte onlarla buluşacağız vesaire şimdi geldiler falan o şöyle oturduk muhabbet falan geziyor işte Medine Sokakları'nda böyle yürüyoruz muhabbet ediyoruz Böyle dediğim mevzular konuşuyoruz mevzu şeyden açıldı işte yani bir şey buraya daha gidip sahabın tefsirini gördük nasıl tefsir şimdi bir tane hadis olmaz mı bu tefsirin halbuki şimdi adamlar da haklı böyle öğrenmişler ben diyor ki bu tefsirde illa hadis olmuş şart böyle bir kaydı yok çünkü tefsirlerin usulü var sahabi ben diyor ki ben bunu e, hadislerle doldurdum hadislerle tilaretim komple böyle bir lafı yok tamam mı bir rivayet tefsirleri var bir rivayet tefsiri var hepsinin kendine göre önemi var Sadi'nin tefsiri incirsi Kur'an ve sünnetten olmuş ama demez mesela Sadi anlatır der ki Kur'an nurdur, Kur'an şifadır Kur'an işte hidayettir ama demez şu ayete göre Kur'an hidayettir şu ayete göre Kur'an nurdur ama hepsi ayet yok mu? hidayet mi? Ha. veya bir sunmak çıkarır der ki mesela ey iman edenler namazı kalktığınız zaman abdestin der ki abdest namazın şartındandır ama demez sana bak şu hadise göre ama hadise yok mu abdest namazın şartı var ha. sadece Sadi adama yönelik böyle cümlelerle anlatmıştır ama içinde dehşet istiblaller vardır Sabi şu anda bunlara bu muasır tefsirler arasında en çok satılan tefsirdir ve bütün meşayihlerin kütüphanesinde o tefsir vardır o cümle cümle bir yazı olarak anlatmış tefsire giriş var buna sonra bak ne oldu aradan mevzu geçti şimdi bunlar otobüs yazarlar ee, bunlar hav havaalanı gelmiyorlar tamam ben oraya kaçtım bunlar otobüs geliyorlar. İstanbul'a geliyorlar otobüs İstanbul'dan kalkacak İstanbul'a geliyorlar otobüs geliyorlar bunlar kalkacak otobüse kaç gün yolda kalıyorlar Neyse dediler ki bunlar ya bizim otobüste şey, birkaç tane tekstilci var Bize hani birkaç şey söyle de çünkü yolda da biliyorum kesin dönüşe de bize karşılaştılar hani bunlara söylüyorum falan Ben neyse bir şeyler anlattım Dedim ki bak benim antrenörüm nerede var biliyor musun? Onun ee, tabi testi var ya burada bulursunuz yani şimdi Bir mevzu geçti için ufak kafalarına takılan bak bunların cevabı da tabi testinde var hemen anlatıyorum var benim tabi Bir mevzu geçti işte imanla alakalı bak bunun sahabede de bana böyle böyle adamlar düşünmüyor anlatabiliyor muyum? Yani böyle şey mantığıyla bakmayacaksın o yüzden alimlerin geçmiş alimlerin kavmini de günümüz alimlerin anlayacak şimdi adam mesela atıyorum kıyasını misal ediyor bak geçmişte bir sürü alimlerden sana kabul getiriyor işte ee, şu alim böyleydi kıyas hakkında birinci reyla olmayın sadece ben Kur'an'ın gönlünü atıyorum Kur'an sınır kıyasını yani bunların hep ekolü bak mesela sizin birader bir taşçı var şu an mesela hikaye yazmışlar fiyatının hikayeyle alakalı bir sürü kendi kafalarına göre diyorlar ama ne adam kendi başına inanmıyor bunların hepsini hiç alimlere sormadan hiç bakmadan bunlar nasıl bir rivayetleri nasıl anlayacağız demiş yok şey görmüyor musun diyor ki bak görmüyor musun nasıl geçimdeki alimlerle kuyusunu çalmış hadi bir tane sebep alimlere kuyusunu çalmış bu bir tane yok o rivayetleri kafasına göre anlamış yani tutmuş mesela bir alim işte kıyas hakkında onunla bize bir şey söylemiş onu almış kitaptan kopya ve yapıştır şey yapmış tamam ne yapıyorsun? Hazreti Rıza Alam'a diyor o alemin bir görüşünü küpsedip bir görüşünü, iman mı ediyorsun? Anladın mı? Halbuki adam baksa mesela ilmi tahsis etse o sebefin kıyasın zeminle alakalı bütün rivayetleri tahsis kıyasla alakalıdır. Bu ortaya çıkar. Anlatabiliyor muyum? bu ortaya çıkar bunun hakkında yazdığım kitaplar eserler çok anlatabiliyor muyum? yani bu Şeyh Albani, bu Şeyh Hüseyin, Şeyh Yılmaz bunlar kerifdi yani bu alimlerin bu kadar yani sen daha doğan, doğmadan Elbani o rivayet et atmayacak bir şey ya sen daha doğmadan sahibine zayıfına hücum koymuş Elbani anladın mı? Yani sen daha doğmadan bu rivayetleri bırak bilmeyi tahkik bile etmiş adamlar bunları şey anlamadı kıyas üzerinden hakkındaki rivayetler sahabenin sözleri alimlerin sözleri halbuki hepsi fasık kıyasın zemminiyle alakalıdır düşün sen mesela İbn Ömer olarak bir yerde kıyası inkar ediyorsun zemmediyorsun bir yerde de fiilen kıyas yapıyorsun sözle kıyası destekliyorsun bu çelişki midir yoksa burada iki görüş cem edilir alimler diyor ki iki, iki, iki gibi görülen görüşe bakılır eğer cem imkanı varsa çelişki batıldır ve çelişiyordur cem, cem olayı vardır mesela ne gibi Allah Kur'an'da diyor ki öyle et haram kılındı Resulullah da balık ölü, e, e, e deniz ölüsünü diyor helal diyor bu çelişki yoksa burada nasıl cem edilir cem mümkün mü cem mümkün nasıl cem edersin lafları derdim ki bu Allah'ın lafı umumdur Resulullah'ın lafı husustur husus umuma umumla çarpıştırıyor ortaya sonuç çıkarır o zaman deriz ki Allah'ın ehliyetine kattığı bütün ölülerdir balık hariç cin mümkünse şüphe ortadan kalkar biz bunu mevzu da böyle bu alimler bu tabirler sahabelerin kıyasın zemmiyle ve kıyasın ispatıyla alakalı şeyler denebilir baktığın zaman onların hep inkar ettiği kıyaslar hafız kıyasla alakalı ama sen hiçbir alime dönmüyor kendi başına iman oldun al bunları böyle kafana göre al bir ilerse koy kitabı ama sonra bak ümmet yakıyorsun bugün tarih boyunca ya İbn-i Teymiye kıyası diyorsun kıyasın babasını kabul ediyor tabirinde İbn-i Kayyum İlam Muvakkain yazdı Elbani'nin talebesi tahsil çok olmuş Şeyh Meşhur Hasan 7 cilt halinde bunun ilk, ilk, ilk cildi ilk, ilk cildi şeyle alakalı kıyasın ispatıyla alakalı ilk, ilk cildi İlam Muvakkain mesela sahabelerden kıyas yapın buna dair rivayetleri İbn-i Kayyum diyor ki mesulden mesule tarih boyunca insanlar bu rivayetleri alıp kabul etmişlerdir hatta hiç e, e, e, bir tane rivayet var senedinde zayıflık var sahabenin bir tanesi kıyas edin diyor İbn-i Kayyum diyor ki senedinde zayıflık olsa tarih bunu mesulden mesule almıştır o yüzden mesela bir e, e, e, e, şimdi bu kaydedir sünnetle bu ufak bir arızanın olması o sünnetin e, o hadisin manasının batıl olduğunu göstermek çünkü eğer nesilden nesil ümmet bunu almışsa bunun sıfatına beraber o da ayrı fıkıh zaman anlıyormuş o yüzden baktığımız zaman alimler tarih boyunca bunları almıştır biz yıllardır Bukhari'nin bab başlığını getirmiyor muyuz? fiyatın imkana dair değil mi? Ya, peki ben mesela burada soru soruyorum diyorum ki kıyası inkar etmiş kabul edenleri geç kıyası inkar edenlerden dahildir geçmişte bir kişi örnek getirebilir ki Bukhari bu bab başlığında elinden Bukhari imkanı verildi Bukhari bab başlığında öyle bir şey yok Bukhari kıyası kabul edenlerden Bukhari 35 bakta bunu şu an telif eden insanlar var 35 bakta kıyas yapmışız bak başlıkları var ya mesela hadiste demir demiştik tahtaya örnek vermişiz kıyas yapmışız İmam Bukhari 35 şıktan fazla bahseder Bukhari nasıl kıyas inkarı ve bu kıyasın inkarı diye bir bak yoktur Bilakis net bir bak başlığı var İmam Bukhari'nin kıyası kablosunda diyor ki kıyastan zemm olmamlar ne demek bu? Biz nasıl tercüme etmişiz? İşte yani tercümeden alıyoruz ya dinimizi, mahsulüncülerin tercümesinden alıyoruz ya. İşte kıyasın zemmi diye biz anlıyoruz değil mi? halbuki orada öyle bir şey yok kıyaslan zenn olmanlardır onlar değil bir Mesela Bahreyn'de Şekalbani talebesinin de böyle sayısındasının yanında okumayı zaman mesela biz Bukhari'nin bab başlığı geldiğinde onu çok açık bir şekilde devam etmiştir. Buradaki bunun harfi tedbirliğe ifade eder. Ben bu bardaktaki suyu içtim derken ne anlaşılır bu? Suyun tamamını içtim Bu sudan içtim derken suyun içtim. Oradaki bunun harfidir. İşte Bukhari'de onu kullanmıştır. Kıyastan zem olmayanlar. Demek ki ne var burada? Kıyastan zem olmayanlar. O yüzden biz ne diyoruz? Alimlerin görüşlerinin de İslam'ın zalimlerinden bak İmam Hazer'in bizzat kendisi o bak başlığını şey yaparken Bukhari Fethül Bari Bukhari şerh ederken e, İbn Hazar bile İbn Hazar bile oradaki min hadislerinin tedaviye olmuş yani kısım kıyastan intihar edilenlerin bir kısmı demek ki fasık kıyas sayı kıyas dahi İmam Bukhari dahi ayrılmış o yüzden zemle bilmeyenler sınıfına da sayı olan kıyası koymuş yani çok söylenecek çok şey var ben bugün kıyasın kıyasıyla hakkında böyle ufak çeşit tefek böyle e, fotokopiler görüyorum internette bir şeyler görüyorum valla okuduğumdan o kadar uzak insanın bilmesi geliyor ya kopya yapabilir yapmış adam imam kendi böyle kafasına göre anlamış sonra da bunu ümmetin önüne sarmış bu, bu kadar büyük bir cesaretli hiç çekinmeden döneminin bütün bu ümmetin mirasını çöpe atmış olurlar ondan sonra bize diyorlar ki işte ee, hani getir İmam Şahin'den bir tane kabul getir İmam Hanif'den bir tane kabul kıyası kabul ettiği imkanını dair ben diyorum ki sen de Resulullah'tan getir bakalım bir tane kabul ee, işte Allah'ın namazı fark kıldığını veya öğle namazında rekat o ne kabul getirecek bu adam bana bir tane hadis getirecek işte bu kadar öğle namazı dört rekat değil mi ben dedim sen bu hadisini sen sana birileri nakletti o sahih sebeple nakletti sana geldi değil mi sen şimdi Resulullah'ın fiilinde asıl kaynak olan bu sünnetini nereden alıyorsun alimlerin ağzını alman ona rivayet ediyor ona rivayet ediyor senedine bakıyorsun sahih sağlıyorsun senin onların kabul ediyor onda ne yapmışsın bak ashabına ashabı bize nakletmiş bunların kıyası kabul ettiğine dair ashabı kıyası kabul ettiğine dair ve bu ashabı selef ashabı yani onlardan sonra gelen selef akidesine dair olan insanlar bak bunlardan bir tanesi bizim e, kitabını okuyacağımız fıkıh İbn-i Kudamet'in maddesi rivayet ediyor İbn-i Kudamet'in maddesi rivayet ediyor hatta İbn-i Kudamet'in maksadı ümmetin ihtilafının olduğunu rahmet olduğunu rivayet ediyor Ahmet İbn-i Hanbel'in aksidesini açıklarken bu maksadı itikad kitabında aldığında İbn-i Kudamet'in maksadı selef olduğu selef yüzde yüz adam selef İbn-i Teymiye'nin için Şam'a e, Zahi'den sonra ondan daha büyük bir alim verilmiştir bak bu maksadı itikadını söylüyor Altan silsile yolluyor İmam Ahmet'in görüşü hala bugün bile İmam Ahmet'in kaç tane kitabı vardır biz İmam Ahmet'in görüşlerini ama bak Ehl-i Sünnet'inde rivayet etmiş Hallar Sünnet'inde rivayet etmiş Acil-i Şeriat'ında rivayet etmiş bu alimlerin görüşlerini işte bunların ashabına bak görüşlerin görüşlerini naklederken kıyafetleri cimariyi, hüccet kabul ettiklerini görürsün bu böyledir sen Ebu Hanife'nin kaç tane kitabı var ki sen Ebu Hanife bunu demişsin kitabından getir diyorsun bana atlattın mı bunlar ağızdan ağzına anladın mı? ne söyler? okun inşallah yani tam bunları söylediği zaman hakikaten yani insanın kırması geliyor ya böyle anlatamayan rahatsız oluyorum ben yani düşünüyor işimiz gücümüz kalmamış valla bunda o kadar mevzu var ki işimiz gücümüz kalmamış yani fıkıh kişiyle uğraşacağız yani kıyas var mı bunda yok mu ümmetin fıkıhtaki itilafı rahmetini din işte e, bir meselenin usulünü okumak lazım mı lazım mı fıkıh usulünü okuyor mu okunmalı mı işimiz gücümüz yok bununla meşgul olmaya başlıyoruz yani bu kadar meseleyi bitirdik biz şimdi gücümüz yok birkaç kişi yüzünden artık şimdi vallahi işte uğraşmaya değmez Valla ben bunları Allah şahit hiç uğraştırmıyor Allah da biliyor Anladın mı? E, Dilleme yani zamanda nasıl yapılandı bazı fitneler çıktı o ayrı bir mevzu ama Allah olsun Hak ortada e, İsmet'in kitapları ortada Kur'an sünnet nasıl anlaşılmış Selefin sehni ortada Samimi olan diler Tek taraflı bir samimi olan dilen müracaat eder O zaman Allah'ın dili neymiş? Görüş evet. Maşallah Risale yazıyorum Valla var ya benim ifade ettiğim tefsirlerimizin en büyük tefsirleri arasında Allah'u alem Şeyh Salih Allah bin Mekadisi'den hafıda bin dersini veriyorum. Hafıda bin oluyor onun elindekiler şey şey yazıyordu Evi de nehin yazmış Adamın bir tane daha kitabı yok Bir tane kitabı yok Şimdi talebeler yalvarıyor ya şık diyor kitap yazanlar şimdi dedi ki ben ehli değilim ehli olsan da adam alim ha, bu demek iyidir bir insanın kitap olmak için alim, alim olmak için maslahata binaen sen yazarsın ee, normal bir ilim talebesi de olsun yazarsın maslahata binaen o ülkende yoksa kimse insanların bir mevzu ihtiyacı vardır buna benzer şey. ama adam alim olduğuna devam ama diyor, o kadar risaleti yok ki yani bu ümmetin bütün mirasını çöpe aklına pahasına dahi risaleti kitap yazabiliyor bugün Müslüm şey ya Allah şunu bilmiyor kıyasız yapan şeytan bilmiyor kadar cesareti mümkün yani anladın e, o zaman diyor ki bak ha, o zaman diyor ki bak o zaman samimi ol kardeşim sen kıyası hikaye şeytanın ameli bu bunu sen bu şimdi kıyası kabul edenler şeytanın filmi muhakkeliyor musun? yani bu alimler İbn-i İbn-i Kayn bunlar İbn-i Kesir İmam Zehebi İbn-i Hacer bunların hepsi şeytanın filmi yapmışlar şeytanın ameliyle namı etmişler bunu söylüyor musun? ya bu adam bunu söyle cesaret et onlar şeytan yeni bir fiil yapmışlar ya da Allah için sus bunu örnek getirmek ki şeytanın kıssası sana söylüyor neden? Kıyası kaça ayırıyoruz? İki yani fasık kıyas, sahih kıyas Fasık kıyas ne? Nas'ın mukabilinde olan kıyas Nas varken senin kıyas yapmış Şeytan, Nas varken mi kıyas yapmış ya nasıl olmalı halde Nas varken kıyas yapmış Nedir o Nas? Allah diyor ki secde et Bak bu Allah'tan bir laf emir Bunun mukabilinde şeytan kıyas yapmış o zaman şeytan neyin mukabilinde kıyas yapmış? Nas'ın mukabilinde zaten Nas'ın mukabilinde kıyas yapma herkes vakıdır diyor ki Kur'an'da sünnette olmayan bir şey bir şeyde kıyas yapmış anlatabiliyor muyum? şeytan Kur'an'da sünnette olan bir şey hakkında kıyas yapmış Kur'an'da yani, yani Kur'an'da da Allah'ın kelamında olan Allah demiş şüphe eder. şeytan bu nasla karşı kıyas ederek sen beni ateşten yarattın onu o zaman şeytanın yaptığı kıyas fasık kıyas ki bunu inkar eden yok zaten fasık kıyasını inkar ediyoruz şeytanın bu filmin batıl olduğunu İnkar eden yok zaten ha bizim bir de bir klasik laflar var işte Kur'an'da sünnette olmayan şey var Allah'ın her şeyi beyan ediyor tamam işte Allah zaten her şeyi beyan ediyor Resul her şeyi beyan ediyor bizi kıyası geçiyorlar sana her şeyin beyan adam diyor ki Kur'an'da sünnette eksik bir şey mi var işte biz yok diyoruz eksik yok yani Kur'an sünnette eksik yok Kur'an sünnet sana kıyas ediyor Kul vücuda suretinde diyor Allah eğer kıyas ediyor kıyas ediyor lakin fe'tebiriyle idrak olun iddetten maksadın e, ee, aslı umuru şeydir yani bir şeyden bir şeye intikal edildiğini o intikal ettiği mekandan kendine hüküm çıkarıp kendi bulunduğun hali onunla kıyaslamanın ismidir idrak biz Türkçe'de buna idrak alın diye çevirmişiz doğru bir tercüme ama için fıkhına döndüğün zaman umuru şey yani ne demek idrak, idrak ne demek Allah sana bir örnek veriyor sonra ne diyor öğret olun yani o olaya bakın sonra kendi halinize bakın o olayla kendi halini kıyaslayıp ibret alın ibret öbür şey yani Allah alimlere bakın tefsirde bu kadarlar ibret alma ey kuyusu ya ulul elbaplarında ey akıl kalbi, kıyas edin onların haliyle kendi halini kıyas edin sizin haliniz onun halini onun hali bilirse bu halden kaçının Anladınız mı? Yani çok var Nasılımız zaman çok Bunları fıkıhta işleriz Anladın mı? Ama sen maalesef çok idrak alını kıyamete kadar kıyas edinliği anlayamazsın hmm. İnna ceannakum ümmeten vasada litekunu şuhadâ alemden Biz sizi ne yaptık? Ümmete vasat Biz sizi vasat bir ümmet kıldık Ne için? İnsanlara şahit olasınız Demek ki ümmetin şahit ettiği bir şey ne? Hüccet icması bak Allah bir bizi vasat bir ümmet kıldık hem de ümmetten bahsediyor hak ümmetten ve insanlara şahit olasın bu demek ki ümmetlerin dinde ümmetin şahit, ettiği, şahit olduğu şey nedir? haktır çünkü ümmet şahit oluyorsa bu mevzu böyledir şey. buna şahit diyor icma vardır haktır ama içinde gelmez bunu hadis şimdi alıyor bu adam şahit oluyor bu ravi bundan aldı bundan aldı onu kabul ediyor hadisin sayesinde ama görüşe dönmenin zaman almıyoruz şimdi baksan o rabide kaç tane insan var 3 kişi 4 kişi milletin cumaatlığından bahsediyor 3 kişi bir şey sen de ağır gelmişsen bu ayetten bir de fayda verin belki hadis usulünün şerefimiz dediği hadis usulünün hak olduğuna beraber kalalım ne diyor Allah bizi insanlara şahit olarsın öyle insanlar birbirine şahit olur bu fikarlı bu yalancıydı bu bu vesaire böyle o yüzden bu ayetten de hadis usulünün hak olduğunu böyle daha çok İmam Şafii'nin iktidarı var hmm, yolundan başka bir yola ayrılmış yani bunların yolunu arıyor dedikleri yok anlatabiliyor muyum? yok şimdi o ayeti dallandırıyorlar oraya çekiyorlar buraya çekiyorlar bu siyah sivak noktasında dallandırabilirsin ne lügat noktasında ne hiçbir şey noktasında sunacağın hiçbir dal yok hüccet olur hüccettir bu tamam okun Yarın bir gün inkar ediyor, yarın bir şekilde başka türlü inanır kimse çarpıyor. Bunlar nasıl bildiğin hadisinde Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselam'a İslam'a, İmam'a ve İslam'a dair söz olan bir bölümü Arap kumurda geldiği Fatih Süresi'nin ölümlük esaslar Meşhur Cibir Hakim yazısı Burada İbn Teymiye'yle Allah'ın meleklerinin kitaplarına Resullerine ölüme kaza ve kader iman etmiş Şimdi bunları tek tek açıklamamız lazım aslen, aslen. Çünkü hepsi başlı başına dinliyoruz Allah melekler kitaplar Ama şimdi bunlar kitap tek tek döneceğiz Bunlardan anlatacağız Burada bir şey anlatmıyoruz İşte şimdi buna bakalım Evet Gönüllü ona korkusuyla dönüşür. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resulleri iman etmelidir. Öldükten sonra bilgisayar ve hayırı ile şerri ile kadere inanmalıdır. Ee, meşhur cibir haricinden bir parçadır. Bir müslüm olarak yapmıştır. Yemeğini kuruyor. Kaderin adısıyla tatbisi ve yüce Allah'tan öldüğüne inanmaktır. Melekleri inanmaktır. Melaike melekler mahsus melekin çoğuludur. Kelimenin aslı anlamı işgalcilik demek olan el ülke ben gelmektedir. Melekler önce Allah'ın yarattıklarından bir çeşittir. Onların evet, e, adamın melek ülkeden e, beri ülkede risalet, melek ve risalet var ya, onların bağımsızlar, devam. Onları semavatından yerleştirmiş, yarattıklarının işleriyle onları yönlendirmiştir başlarında onlar gibi Allah'ın kendilerine vermiş olduğu emirlerde ona karşı gelmemeleri emredildiklerini yapmakla ve dediği gibi verilmeleri aralıksız olarak onu tesbih etmek ve Allah hakkında kitap ve amellerine dair kitap ve sünnette varid olmuş hususlara iman etmek ve onun dışındaki hususlarla bir şey söylemek görevimizdir. Çünkü bunlar Allah ve Resulü'nün bize öğrettikler dışında bir dair önde öğrenimizin e, söz konusu olmadığı dair hususlardandır. Kitaplara iman Kitaplar kimdir? Anladım. Kitap. Kitap kelimesinin özlemeden toplamak. Şimdi kitap kelimesi bu, bu elimizdeki gördüğümüz kitap Kitaplar, ya bilsen sayfalardan oluşan Böyle bir şey yapılmadan önce bir insan arasında böyle bir şey yokken de kitap kelimesi var ya kitap kelimesi her zaman var Çeteler El kitap çetesi yani ceme toplamak demek Şimdi peki bu e, cidden ve sayfalardan oluşan bu cisme niçin kitap ismini vermişler çünkü içinde harfleri, yaprakları, kelimeleri topluyor bakın şu bu iki cins arasında sayfalar var kelimeler toplanmış o zaman bunlara ne isim vermişler kitap kitap toplamak evet tamam şimdi onu anlatacağız Şurada bugün lafı kitabı çoğuyorum Bak böyle madem anlatmadı hiçbir nokta Kitabın neden kitap isimlendiğini bile veriyor Evet Kitabın çoğunu toplamak ve dinine katmak anlamına göre erkekten gelmektedir. Kitaplardan katı semadan Allah'a öğretimine indirilen kitaplardır. O zaman kitabın asıl manası toplanmıştır. Toplanmış. Peki bu ismi neden kitap ismi vermişler? İçinde haklar, kelimeler, yasakları topladığı için. Evet. Bir, bir, bir kitaplardan bildikleri İbrahim'in çerçeveleri İsa Aleyhisselam'a mevhalarda indirmiş olan tevbe İsa'ya indirmiş olan İndir Davud'a indirmiş olan Dedi Resul olarak ne yapıyor Öndekilerini doğruca Onlar hakkında hükümlerini konumunda olan Kur'an'ı kerimdir Bunların içinde kitaplara da icmali Toplu olarak inanmak gerekir Peygamberlere iman Niçin peygamberler, rasuller, rasulün çoğundur Yüce Allah'ın kendisine düşşeler mahvedip bu tebliğ etmekle ömründe kişiye Resul bölümünün hepsini açıkladı Resul bölümünü daha önce bildirtilmişti Yüce Allah İslam'da isimli verdiği kimselere aktif olarak bunlar etmeli gerekir bunlar bulunur söylemlerdir şair şu sözüyle bunları zikretmiş zikretmiş bulunmaktadır İşte bu hücretimizdir şair Yüce Allah'ın öğrenen 80-80'den ayak yaklaşımlarının bir de öğrenen doğru bir şey ayet-i kerimede yer alan şu mealdeki ümmetleri kastetmektir işte bu hüccetin o hüccetini bu ayette geçen doğru şimdi o ayetin tamamını atlayalım evet İşte bu kavmiye karşı İbrahim'e verdiğimiz hüccetimizdir bir kişiye görece böyle bölge derece yükseltir şüphesiz Rabbim tam hüccet sahibidir her şey çok iyi bilendir biz ona biter bile yakın yaşadık bu da 2-3 şuran ölçü ben bilmiyorum Orada şey e, iletişimlerini saydıkça evet. isimlerini veriyor. Tamam 2, 3, 4, evet. Bir öyle üstad bile yardım var şöyle. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Her birine hidayet verdik. Daha önce de Nuh'a da hidayet verdik. Ölüm zürriyetinde Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya, Harun'a iyi hareket edenlere işte böyle mükafatlandırılır. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya, İlyas'a da hidayet verdik. Hepsi tariflerden bu. İsmail'e, İlyas'a, mekan mekan gayetlerdir her bir alemde eksik olur işte bunlar toplam 18 programda bitimdir evet bir programda etrafta 18 tane geriye ne kalıyor? geriye 7 tane birlikte adamın verdiği 8 programda kalmayadır şimdi bak geriye kalan 8 milyon 8 tane sormuş abi 7 tane 7 tane 7 tane Şimdi Arapçasında da zaten böyle diyor ve sözü bitirmiş yanlışlıkla şey. alışkılan Yedi tane o yedi yedi 7'yi ve şair şiirinde ve nazım nazımda şair şiirinde şekilde metinde bunları topluyor okulatın e, işte şey? bu hücretleri bunları böyle şey fiilkinse kumcatına minhum semaniye min ba'di aşın ve katal atın ve min eyyidekuhu dutu aynin salihu ve kera mülketli adem bin muhtari kalıkutuna böyle bek yapmış bu anlatıyor evet işte bu gecesi yıldır büyümek sekizinli ile onun adı geçer geriye yerinde kalır. Onların da adı şudur. Bir de Tuğut Şuayb, Salim ve Zülkif ile Adem. Ve bir de kendisinden olan öteşli Peygamber Muhammed. Bunların dışında şey güneşin e, ve nebileri gelince biz onların zümrüde ve risaletlerini ilk çıkar örtmek anlamında icmali olarak iman ederiz onların sayılarını içlerini araştırmak gibi bir kültür altından kendimizi sokmuyoruz çünkü bu Yüce Allah'ın bilgisine bilgisine kendisine ayrılmış olduğu düşüncelerdendir Yüce Allah şöyle bulunmaktadır kıssaların sana daha, daha önce anlattığımız peygamberlere ve kıssaların sana benim anlatmadığım peygamberlere de vahyettik Mustafa 164 o zaman bildirilmeyen bir olmuş onlara da bir şekilde iman ederiz evet. Bu peygamberlerin kendilerine risalet, risalet olarak verilen bütün hususları Yüce Allah'ın kendilerine ömrünce ilgili şekilde hediye ettiklerini kendilerine peygamber olarak göndermiş oldukları arasında hiçbir kimsenin bu milleti çoğunlukla ölmeyecek şekilde bunları açık ve seçik bildirdiklerini yalancılıktan, hainlikten, sevdiği güzellikten ve ahbaplıktan yana korumuş olduklarına da ümidar etmek gerekir. Onların en faziletleri bugün azam bilgiler peygamberlerdir meşhur olan görüşe göre bunlar Muhammed, İbrahim, Musa ve İsa ile Nuh Aleyhisselam ölçüldür çünkü bu peygamber adındalar evet bu peygamberin hepsi yüce Allah'ın şu buyruğunda şimdi icma nedir Muhammed Aleyhisselam sonra İbrahim Aleyhisselam dedi sonra şöyle bir itilaf etmiş Musa, Musa, Nuh bunlardan hangisi batıl bunda itilaf var ama bunun dışında en fazla bu Muhammed Aleyhisselam sonra İbrahim Aleyhisselam bu da ittifak ondan sonraki üçte itilaf okuyun çünkü bu peygamberler hepsi bizi Allah'ın çubuklarında birlikte gitmelerini bulmaktadır. bulmaktadırlar. Hani peygamberlerden senden, Lütfen, İbrahim'den, Burçadan da Meryem ve Burçadan Ankara gelmiştir. Ankara gibidir. Öyle dini bir sorumluluk ondan ayrılmaya düşmeyin diye bizden bize takdir ettiğini sana vahyettiğimizi İbrahim, Musa ve İsa'ya takdir ettiğimizi bize bir şeyler yapıyor. Şura öldür alışmamışım ölmüş oluyor böyle yanlış Bağda şey, şey. öldükten e, sonra birine şey, birine şey iman Evet, yani ne demek? Hani bundan sonra birine şey iman Evet Bağda Artık onların itibarına bir şeyi kaldırmak ve hareket ettirmek zorunda. Bilindiği zaman bütün hareket ettiğini sağlıyor. Oradan almış evet. Şer'in bir terim olarak bağıştan katıp ellerin kıyamet gününde büyütülmüş oldukları halde kazalarından çıkartılmalarıdır. Bunun sebebi ise aralarına hüküm vermektedir zerre ağırlığı kadar bir hayır işlenirse onu görecek ki de zerre ağırlığı kadar bir kötülük işlenirse onu görecektir bu ayet kullanılıyor yani Yüce Allah'ın kitabında açıklamış olduğu şekilde bazı iman etmek gerekir bu da dünyada bunlar cesetler parçalanmış ve dağılmış iken bunların, bunların bir araya toplanmaları yeni bir şekilde yaratılmaları ve tekrar onlara hayat verilmesi de gerçekleşecektir hmm. Herkese Hristiyanlar ve kafir olur bu bunu kabul etmemek etmekle birlikte bir Allah'ın onları dünyada bulunan bütünler dışında bedenlerde derintekleri iddia edildikse kimse ise giderci ve fasık bir kimse olur kaderi gibi kader kelime olarak mastardır bir şeyi büyüklerle kuşatmak bilmek anlamına gelir şer'i bir şey, bu kadarıyla bazı şeyler miktar ediliyor işte sen bu kadar ölçüden bu kadar ölçüden gibi böyle bir bağlantısı var evet şer'i bir sayı mı kaderde katı şudur Yüce Allah eşyanın miktarını miktarlarını ve zamanlarını özelden beri bilmiştir evet. daha çok olarak kudret ve beşiyetin de bunlara dair bilgisine ilgin olarak bunlara var eder ayrıca o bunları meydana getirmeden önce levh-i mahmuzda da yazmış bulunmaktadır hadiste belirtildiği gibi Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir kalbim nedir Allah'ın? Yıkılar var bazen nedir kalem demiş bazıları aç Soruları olan diyor aç işte Bu tercüme de uygundur Burada evveli de bakmış şerefin sorunu diyor burada yani Burada şimdi şerefin sorunu diyor da Evveli Araştırmak hareket edilmez Hareket Evveli ma halakallahu el kalem evvel ma halakallahu el kalem. evvel evvel ma halakallahu el kaleme tamam mı? böyle de okuyabilirsin ve evvel ma halakallahu el kaleme okuyabilirsin evveli evvel evveli okursan mana farklı evveli okursan mana farklı evveli okursan ne demek? Allah ilk kalemi yaratmıştır manasını evveli okursan Allah ilk kalemi yarattığında ona yazmamıştır arasında ikisi arasında fark var ilk arasında yani şimdi Ahmet ilk doğduğunda Adem üçtür mesela bu ilk doğan Ahmet şimdi o zaman iki şekilde anlaşılır ey velime halakallah Allah ilk kalemi yaratmıştır yani ona yazmıştır ve bu şekilde anlaşılır veya evvela ma halakallahu kalemi diye okursun Allah kalemi ilk yarattığında ona yaz demiştir şimdi ikinci şeye göre o zaman kalemi ilk yaratılmış olması gerekmektedir. o zaman bunu nasıl anlayacağız diğer noktadan diğer masaya döndüğümüzde racih olan görüş hatta ne kadar selefin arasında tutak da olsa racih olan görüş e, e, ikinci söylediğimiz şey yani e, arş iddia etmiştir İbn Teymiye de bunu tercih ediyor bunun münafakı ve delili ileride gelecek bu da mevzumuz görüş o zaman bu ikinci olarak daha racih oluyor, değil mi görüş kalemden kalemin kendisi racih olur ya evvela evvela şehabda olan bağlı şey evet hal dönmek okul okul kıyamete kadar bu halimizin tek başına nasıl anlayacağım Ya çelişki var bir dinlen çekersin ya bununla bak ya kalemi inna önce atma önce onu da bilemezsin böyle kalırsın ya kapatırsın ya başka bir şey olursun ben Allah evet ben Allah'ın ilk yaratmışı şey kalemdir Öyle var dedi Öyle neye benziyordu Öyle olacak şeyler geliyordu Sanki hadisiz kayıta ileride Kader hani imanı derecelerini anlatılırken bir şey kader Bir de ileride bende Şimdi kaderden Bakın ileride evet Ve Allah da şöyle diyor bakılır İster yeryüzünde İster yeryüzünde Meydana göre her bir ilişkide Mutlaka büyük ölü yaratmamızda Önce ölü kitaba Allah bunu yapmış Allah da şimdi ne yapmış Şimdi bu bu e, bu ayet ne dedi? Bu ayet Allah kader, kaderlerden e, kaderlerini yaratmadan önce yapmıştır. Bu ona dedi. İki, iki Allah şerri de yaratır. Hayır da yaratır. Yani çünkü bütün yapacaklarımızı Allah çıkarsa yazmış. E yaratmış Allah Resulü. Allah ne yapar bunları yaratır. Ama Allah'ın şerri yaratır ama Allah ise o ayrı mevzu o kadar da geldi. şimdi yeni bir e, kelam var bir kelam diyor ki onunla iman billah Allah'a iman, iman ile bir sınıfıdır el imanı şuna imandır buna vakıfa bir şey nasıl kendisine vasıflandırdığı şey iman etmektir fi kitab bir ahir ahir olan sonunda ve buna vakıfa bir Resulü'nün anlatmasını ve Resulü'nün vasıflandırdığı şeyde vasıflanmak Allah'a iman budur vakıf buna yetahir sahih yapmak için Vela tatil Tatil yapmaksın Benim gayri teklif Teklif yapmaksın Vela temsil Bu da çok çok çok Dikkat edilmesi gereken de bunu düşünmüyor Burada bir şey var Önündeki ders burası Sadece bu kısım da çok önemli Tatil, tatil, teklif, temsil Nedir? Bunlar bakmaksa Biraz yapacağız artık ee, Sadece buna yapacağız Tamam ee, Yani çok e, iyi yani alimlerden aldığımız kadarıyla nakledilenlerden çok önemli çok çok dikkatli lazım ve çok dikkatli lazım çok karışık görülmüş dikkat artık anlarız çok ince yerlerinden çünkü bunun üzerine bunu tıkadarsın bütün sıfatı tıkadar bu, bu temeldir şey, şey, şey, işte şimdi sıfatı bu giriş işte buradan itibaren artık her cümleti kitabın ve her anlatacağımız şey harbiden hayatı önem taşıyor Allah'ın izniyle bu kitapta bütün Kevser'in de e, şüphelerini ve diğer bütün muhatapların şüphelerini tek tek ele alıp cevap vermiş ama bunları fıkh etmezsen cevapların hiçbirini anlamazsın fıkh edemezsin o yüzden ezberlemen lazım tarifin manası teşviğin hepsini tek tek ezberleyeceğim ve bundan sonra gelen bütün kaydeleri dikkat edeceğim ve bütün şüpheleri ele alacağız ve tek tek cevap verilir Ünlü alimlerin sözlerinden diğer mahtarlar, lugavi, ıslahi manalarla, siyah sibakla yani bunlara her türlü saldırıya geçeceğiz bunlar şunlarını ama bu nasıl anlaşılır? İşte bu bundan sonraki her noktaya dikkat ederek ki özellikle bir tarih tahrif tahrif teklif teklif bunlara özellikle dikkat edilir sonra bu gelen bütün şüpheleri tek tek ele aldık inşallah hepsini cevap vermeye çalışırız o yüzden bundan sonra işte asıl bundan sonra başlıyor şimdi önümüzdeki derslerin tamamı ee, bayağı da uzattık yani bunun yaklaşık Arapça ile beraber iki saati geçtiler değil mi? Rabbim inşallah bereketli kılar inşallah kendi vecbi için hadis Allah'ın alim Allah'ın aleyhi Allah'ın sellem Allah'ın ve aleyhi ve